Tam na wschodzie there used to be a great garden. był taki wielki ogród. God made the garden. Bóg ten ogród stworzył. Full of fruit. Pełen owoców. Flowers. Kwiatów. Beautiful. Piękny. And every evening. I każdego wieczora God came down. Bóg przychodził. And we walked in the garden i chodziliśmy w ogrodzie. Oh, it was wonderful. Jakie to było wspaniałe. And the little boy, his eyes got big. I temu małemu chłopczykowi oczy się zrobiły duże. Would God walk with me? Mówi, czy Bóg chodziłby też ze mną? No. Nie. Don't ever ask a backslider anything because he don't know anything. Nie, nie pytaj nigdy tego, kto odszedł od Boga o cokolwiek, bo on nic nie wie. He'll always give you the wrong answers. On ci zawsze da niewłaściwą odpowiedź. And Adam was full of wrong answers. I Adam był pełny takich złych odpowiedzi. God has never walked with anybody since he walked with me. Bóg nigdy z nikim nie chodził od tego czasu, jak chodził ze mną. But he didn't listen to his grandpa. Ale on nie słuchał tego dziadka. He began to pray. Zaczął się modlić. And pray i modlić and walk with God. i chodzić z Bogiem. And one day, I pewnego dnia, while he was plowing, kiedy orał, he felt a great presence behind him. odczuł za sobą wielką obecność. And he says, Who are you? Pyta się, kto ty jesteś? And he said, God. A on mówi, Bóg. What do you want? Czego chcesz? Let's walk together. Chodźmy razem. And the two of them I tych dwóch walk together. chodziło razem. And when they walked together, I kiedy chodzili razem, nobody could understand Enoch. Nikt nie mógł zrozumieć Enocha. He came home. Przyszedł do domu. His wife said, You're late for dinner. Żona mówi, spóźniłeś się na obiad. Where you been? Gdzie byłeś? Walking with God. Chodziłem z Bogiem. Walking with who? Chodziłeś z kim? Where does he live? Gdzie on mieszka? I haven't heard of him. Ja o nim nie słyszałam. God. Bóg. The big God. Ten wielki Bóg. I walk with him today. chodziłem dzisiaj z nim. I think you're crazy. Chyba zwariowałem. Sit down and eat your dinner. Siadaj i jedz obiad. See if you can learn something. Może się czegoś wreszcie nauczysz. The closer you get to God, czym bardziej zbliżymy się do Boga, the further you get from some people. tym bardziej będziemy się oddalać od niektórych ludzi. And they won't believe your testimony. I nie będą wierzyć naszemu świadectwu, that you've been walking with God. że chodzisz z Bogiem. And his neighbors would look at him. Sąsiedzi patrzyli na niego. There goes Enoch. O, idzie Enoch. Has his arm out. Rękę ma wyciągniętą. Talking in tongues. Rozmawia w językach. They were using the same language from heaven. O, o, oni używali tego samego języka niebiańskiego. They said, We don't understand him. Mówią, nie rozumiemy go. He must have gone crazy. On chyba zwariował. Walking with God. Chodzi z Bogiem. When you walk with God, Kiedy chodzisz z Bogiem, you don't walk with the world to nie pójdziesz ze światem. You don't like dirty stories. Nie, będzie, nie będą ci się podobały brudne historie. You don't like to speak against your brother. Nie będziesz chciał mówić przeciwko bratu. Walking with God Chodzenie z Bogiem can be exclusive. może być ekskluzywne. And can separate you from other people. I może oddzielać ciebie od innych What ludzi. Is faith? Co to jest wiara? Walking with God. Chodzenie z Bogiem. Separate from sinners oddzieleniu od grzeszników, Separate from the world. Od, w oddzieleniu od świata, walking in purity, Chodzenie w czystości. Walking in holiness. Chodzenie w świętości. You say that's faith? Powiesz, czy to jest wiara? That's what the Bible says. Tak mówi Biblia. I didn't say it. Ja tego nie powiedziałem. The Bible said it. Ale Biblia mówi. That what is faith? Co, jest, co to jest wiara? It's walking with God. Chodzenie z Bogiem. Reading the word. Czytanie słowa. Praying. Modlitwa. Preaching. Zwiastowanie słowa. Witnessing. Świadectwo. Singing. Śpiew. That that is faith. To jest wiara. The more you do it, Czym więcej to będziesz robił, the more you're walking with God. tym więcej będziesz chodził z Bogiem. So if we want faith, Jeżeli chcemy wiary, like Enoch, tak jak Enoch, we walk with God. to musimy chodzić z Bogiem. We've already talked about verse 6, so let's go to verse 7. Mówiliśmy już o wierszu szóstym, to przejdźmy do siódmego. It says, and by faith, Tu jest powiedziane, że przez wiarę Noah. Noe Now you've hit a whole different subject. tu jest zupełnie już inny temat. Kiedy był ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bo jeszcze nigdy na ziemi nie padało, de, nie, water, było, nie było deszczu. And, and, and watered the grass at night. Woda wychodziła z ziemi i e, nawadniała, e, podlewała trawę. There had been no clouds. Nie było chmur. Water came up from the earth. Ale woda wychodziła z ziemi. Move of fear prepared an ark to the saving of his house. Pełen bojaźni przygotował arkę dla ocalenia swojej rodziny. And the last line says, this is all by faith. I ostatnia linijka mówi, że to wszystko było przez wiarę. Uh, Noe? Noe. God says you have faith. Bóg powiada, że masz wiarę. What is faith? Co to jest wiara? He said, well, on mówi, hmm, I was praying. Modliłem się. I offered a sacrifice. Składałem ofiary. And God spoke to me. I Bóg przemówił do mnie. He said the world is getting worse. I mówi, że świat ten jest coraz gorszy. Eating and drinking. Jedzą, piją. Marrying and divorcing. Żenią się, rozwodzą. The world's getting worse. Świat jest coraz gorszy. I want you to build a boat. Chcia, chcę, żebyś zbudował okręt. I'm gonna send waters. Ja poślę wodę. Upon the earth. Na ziemię. And I want to save you. A Ciebie chcę uratować. Oh God. Ale Boże, I'm not a boat builder. ja przecież nie jestem budowniczym okrętów. I'm a farmer. Jestem rolnikiem. How can I build a boat? Jak ja mogę zbudować Okręt. God says, I'll tell you how. A Bóg mówi, ja ci powiem jak. God can build boats. Bóg potrafi zbudować and he can build anything that you need. On może zbudować wszystko, co potrzebujesz. He says, well, where shall I build it? Mówi, a gdzie mam to budować? He said, in the cornfield. Mówi tam na polu pszenicy. And plant corn all around it. I naokoło tego zasiej pszenicę. And build a boat. I zbuduj y, ten okręt. And preach righteousness. I zwiastuj sprawiedliwość. Noah? Noe. What is faith? Co to jest wiara? Working for God. Praca dla Boga. Working for God. Praca dla Boga. God said work. Bóg powiedział pracuj. And he worked. I on pracował. Oh, not for a week. Nie tydzień. Or a month. Czy miesiąc. Or a year. Albo rok. Oh, for 100 years. 100 lat. He worked on that boat. Pracował przy budowie tego statku. The Bible says he was 500 years old when God spoke to him. Biblia mówi, że on miał 500 lat, kiedy Bóg do niego przemówił. The Bible says he was 600 years old when the flood came. I Biblia mówi, że miał 600 lat, kiedy przyszedł potop. What is faith? Co to jest wiara? Labor. Praca. Labor for God. Praca dla Boga. Search your heart. Sprawdźcie swoje serce. What do you do all day? Co robicie cały dzień? Oh, I pray, sit around. Modlę się, siedzę. Well, why don't you get out and win souls? A dlaczego nie zdobywasz dusz? Why don't you get up in the morning and get up early and go out and start talking to sinners and get them saved? Dlaczego nie wstaniesz rano wcześniej i nie pójdziesz porozmawiać z grzesznikami, żeby ich przyprowadzić do zbawienia? That's the way they did in the Acts of the Apostles. Tak robili w dziejach apostolskich. It says from house to house. Jest powiedziane, że od domu do domu. They converted the people. Nawracali ludzi. Working pracowali. Widzieliście, że niektórzy pastorzy pracują więcej niż inni. What motivates them? Co ich motywuje? Co jest motywacją dla nich? Faith. Wiara. <laughs> The difference is faith. Różnica tu jest właśnie wiara. What is faith? Co to jest wiara? Labors of love. Praca z miłości. Who has more faith? Kto ma więcej wiary? The one and the greatest labors. Ci, którzy najwięcej pracują. That never quits Ci, którzy nie rezygnują, never sits down. nigdy nie siedzą, He just keeps working for God. tylko pracują dla Boga. In America, w Ameryce they, they laugh at me. śmieją się ze mnie. They say Summerall works too much. Mówią, Samrol za dużo pracuje. And he ought to retire anyway. On już dawno powinien przejść na emeryturę. He's over 75 years old. I już ma ponad 75 lat. This week, w tym tygodniu, on Sunday, w niedzielę, I preached three times ja usługiwałem trzy razy. Last Sunday. zeszłą niedzielę. Ran over and got onto an airplane. I potem szybko do samolotu. Rode all night. Leciałem całą noc. And got here on Monday. I przylecieliśmy tu w poniedziałek. And preached here Monday night. I usługiwałem w poniedziałek and, wieczorem. And Tuesday. I we wtorek. And Wednesday. I środę. And tomorrow night. A jutro wieczór. I, I, I will preach in Sweden. Będę usługiwał w, Szwecji. And, and the next night. A następnego wieczora. And the next night. I następnego wieczora. And three different cities. W trzech różnych miastach. And I jump on a plane. Wsiadam do samolotu. I cross the ocean. Lecę ponad oceanem. Clear to Chicago. Do Chicago. Change planes. Y, przesiadam na samolot inny. And fly to Florida. I polecę na Florydę. And preach. I będę usługiwał. Monday night. poniedziałek wieczór. And Tuesday. I we wtorek. And Wednesday. I środę. And I fly home. I polecę znowu do domu. And I preach. I będę usługiwał. On Thursday. W czwartek. I know you would have died in the middle of it. Ja wiem, że wy byście poumierali już w środku tego. And we would have buried you somewhere. I musielibyśmy was pogrzebać. You say, how did you do it? Powiecie, jak to robisz? Well, I've been doing it over 50 years. Ja to już robię ponad 50 lat. I don't know how to slow down. Ja nie wiem, jak się zwalnia. I don't know how to quit. Ja nie wiem, jak to jest, co to znaczy rezygnować. But I get younger all the time. Ale cały czas jestem przez to młodszy. You see. Yeah. Labors of love. Praca z miłością. I don't make any money coming here. Ja nie zarabiam pieniędzy na tym, że tu przyjeżdżam. I didn't come here for you to give me money. Ja nie przyjechałem tutaj po to, aby od was dostać What pieniądze. do I get for coming here? To co z tego mam? Only one thing. Tylko jedno. That's faith. Wiarę. I get faith, you see. Widzicie, ja wiary nabywam. Because I labor. Bo pracuję. And in my labors. I w mojej pracy. God calls it faith. Bóg nazywa to wiarą. Now this is all Noah ever did. To ja tylko, ja tylko to robię. He worked for God. Pracujemy dla Boga. And God called it faith. I Bóg nazywa to wiarą. I challenge you. I y, stawiam takie y, wyzwanie przed wami. That we work for God. Abyśmy pracowali dla Boga. In the next verse, w następnym wierszu, verse 8, wiersz ósmy, it says, by faith Abraham, jest powiedziane, że przez wiarę Abraham, when he was called into a place which he should after receive as an inheritance, kiedy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, that he obeyed, Usłuchał. And he went out. I wyszedł. Not knowing whether he went. Nie wiedząc dokąd idzie. <laughs> Abraham? Abrahamie. What is faith? Co to jest wiara? And he said faith. A on mówi wiara. Is a pilgrimage. To jest pielgrzymka. God spoke to me. Bóg przemówił do mnie. And I gave up everything. I ja wszystko oddałem. My country. Mój kraj. My people. Mój lud. My house. Dom. I gave it all up. Wszystko opuściłem. And I became a pilgrim. Stałem się pielgrzymem. And as long as I lived, I jak długo żyłem, I lived in a tent, żyłem w namiotach. Looking for a city oczekiwałem miasta, that have foundations, które ma fundamenty, whose builder and maker is które, God. którego budowniczym i twórcą jest Bóg. What is faith? Co to jest wiara? Faith is a pilgrimage. Wiara to jest pielgrzymka. I feel very much at home with you. Ja czuję się z wami tak jak w domu. Tomorrow I will feel very much at home Jutro będę się czuł tak jak w domu ze Szwedami. On Monday I will feel very much at home. With American people. A w poniedziałek będę czuł się tak jak w domu z Amerykanami. I sleep in a different bed almost every night of my life. Prawie każdą noc w życiu śpię na innym łóżku. And I sleep so good. I tak dobrze śpię. If it's soft, jeżeli jest miękkie, I sleep soft. to śpię miękko. If it's hard, jeżeli twarde, I sleep hard. to twardo śpię. I just sleep. Tylko śpię. Every time. Za każdy raz. In China. Chinach I sleep well. Śpię dobrze. In Poland i w Polsce I've slept well. spałem dobrze. Why? Dlaczego? I'm ready for sleep. Jestem gotowy do, do snu. While I sleep, the angels come. Kiedy śpię, to przychodzą aniołowie And they get me going again. i znowu mnie budzą. And they give me strength again. I dodają mi siły. That I can go and work some more. Aby mógł dalej pracować. For the Lord Jesus Christ. Dla Pana Jezusa Chrystusa. Don't get anchored down. Nie dajcie się zakotwiczyć. Our home is not on this earth. Bo nasz dom nie jest tu na ziemi. Don't love the things of this world. Nie miłujcie rzeczy tego świata. We're only here for a short time. Jesteśmy tu tylko na krótki czas. As I told you. Tak jak wam już mówiłem. I refuse to own anything. Ja nie chcę nic mieć. But don't be like me, please. Ale nie bądźcie tacy jak ja. You have to be what God wants you to be. Musicie być tym, czym Bóg chce was mieć. But I'm a very sharp man. Ale ja jestem bardzo taki bystry człowiek. Wherever I go, gdzie ja jadę, I take prosperity there. To tam zanoszę powodzenie. My church is in China. Mój zbór jest w Chinach. They're not bigger churches. Moje zbory w Chinach nie są duże. Just last week. W zeszłym tygodniu My church in Hong Kong sent me 2500 American dollars. E, mój zbór w Hongkongu wysłał mi 2500 dolarów amerykańskich. A few weeks before that, kilka tygodni przedtem, they sent me 3000 Wysłali mi 3000 dolarów. I give them Ja im nie daję nic. Nothing. Nic. Now they're poorer than you are. Oni są biedniejsi niż wy. But I taught them to give when I was their pastor. Ale kiedy byłem ich pastorem, nauczyłem ich dawać. And they are rich church. I jest to zbór bogaty. They have four buildings of their own. Mają teraz cztery budynki. Because I taught them how to give. Bo ja ich uczyłem jak dawać. And they're prosperous, you see. I im się dobrze powodzi. How glad we are. Jak bardzo się cieszymy, that we can walk with God. że możemy chodzić z Bogiem. Different from humans. Inaczej niż ludzie. I'm telling you about a different life. Ja wam mówię o innym życiu. No Może nikt inny wam nie powie tego, co dzisiaj słyszeliście. But God has prepared me for this hour. Ale Bóg mnie przygotował na tą godzinę. Not to influence you old men. Nie po to, żeby wpływać na was starszych. Somebody else has already done that. Bo ktoś to już zrobił. But young men here. Ale są tutaj młodzi. And they'll follow me. I oni będą naśladować And mnie. I'll guide them. Ja ich poprowadzę. Into giving aby dawali and holiness, do świętości and working, do pracy, to where they'll be different from everybody else. żeby byli inni niż wszyscy inni. And the Bible A Biblia calls that faith. nazywa to wiarą. That's what faith is. To jest wiara. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Listen carefully. Słuchajcie dobrze. If I had told Smith Wigglesworth, gdybym ja powiedział Smithowi Wigglesworthowi, you have faith. Ty masz wiarę. He said, no, no. On, on by powiedział, nie, nie. I want faith. Ja chcę wiarę. Men that have faith Ludzie, którzy mają wiarę, don't know it. nie wiedzą o tym. It's natural. To jest naturalne. The flower doesn't know it's beautiful. Kwiatek nie wie o tym, że jest piękny. It's just beautiful. A on po prostu jest Inside. piękny. Wewnątrz it's beautiful. piękny. People that have faith. Ludzie, którzy mają wiarę, they don't have to brag about it. nie muszą się tym chwalić. I don't preach about it very often. Ja nieczęsto o tym mówię. You're very fortunate. Wy jesteście e, no, szczęśliwi. I seldom preach on faith. Ja bardzo rzadko usługuję na temat wiary. I expect you to have it. Ja oczekuję, że wy ją macie. Without somebody telling you about it. Chociaż wam o tym nikt nie powie. But I have a book on faith. Ale mam taką książkę na temat wiary. It's called Faith to Change the World. I ma tytuł Wiara do zmieniania, zmienienia świata. And it's what I've been teaching this morning. I tego o tym dzisiaj mówiłem. I wish it was in Polish. Szkoda, że ona nie jest po polsku. It would change the nation. To by zmieniło naród. If they would read it, Gdyby ją czytali, they'd see what faith is. zobaczyliby, co to jest wiara. It doesn't matter where you are. Bez względu na to, gdzie jesteś. God can bless you. Bóg może ci błogosławić. Elijah was in the desert. Eliasz był na pustyni. And God sent sandwiches. I Bóg posłał mu kanapki. And caused water to come up out of the rock. I spowodował, że ze skały, że ze skały wyszła woda. God can bless you. Bóg ci może błogosławić. And so faith is trust. Wiara jest to ufność. Trust in the Lord. Ufność Panu. Sheila, let's worship Jesus. Uwielbiajmy Jezusa. Sheila rabahashika babahaya. Ila rabahashika babahashika babahaya. Kala rabahashila babahaya. Bless these men of God. Błogosław tych mężów Bożych. Bless these men of God. Błogosław tych mężów Bożych. Especially these young men. Szczególnie tych młodych. Give them strength. Daj im siłę. Give them courage. Daj im odwagę. Let faith be born within them. Niech zrodzi się w nich wiara. May they walk with God. Aby chodzili z Bogiem. May they talk with God. Aby rozmawiali z Bogiem. May they be unselfish. Aby byli niesamolubni. And if they be blessed. A jeżeli będą I need to write another book on faith. Ja muszę napisać jeszcze jedną książkę na temat wiary. God has told me many things about it. Bóg mi wiele rzeczy o, powiedział o tym. Number one, Pierwsza, when you're born again, kiedy na nowo się narodzisz, God gives you a measure of faith. Bóg daje ci miarę wiary. You don't start with nothing. Nie rozpoczynamy od niczego. You start with something. Ale od czegoś. And then there's Timothy. A potem jest Tymoteusz. Paul said to him, Paweł mu mówi, you have faith. Ty masz wiarę. it was in your grandma. Ale ona była już w twojej babce. First. Najpierw. It was in your mother. I potem w twojej matce. Second. Dru na drugim miejscu. And now it's in you. A teraz jest w tobie. There is inherited faith. Jest wiara odziedziczona. I have inherited faith. Ja odziedziczyłem wiarę. My mother was a woman of faith. Moja matka była kobietą wiary. She was healed of cancer. Ona była uzdrowiona z raka. When I was six or seven years old. Kiedy ja miałem 6 czy 7 lat. And I heard of the healing. I ja słyszałem o tym uzdrowieniu. And of the power of God. I o mocy Bożej. I have inherited faith. Dary Boże They belong to us. należą do nas. We receive them Przyjmujemy je in Jesus' w imieniu Jezusa and by His power. i przez Jego moc. Not for anything in ourselves, Nie dla czegoś, co jest w nas, but for the whole body of Christ. ale dla całego ciała Chrystusa. The whole body. Dla całego ciała. Bless us together Błogosław nas razem. in Jesus' name. W imieniu Hallelujah. Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. Receive tonight the power of God. Przyjmijcie dzisiaj moc Bożą. Receive tonight the anointing of God. Przyjmijcie dzisiaj pomazanie Boże. Let your life be changed. Aby wasze życie było zmienione. By God's mighty power. Przez Bożą potężną moc. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise God. All I have said tonight. Wszystko co dzisiaj powiedziałem. Is from the Bible. jest w Biblii. It's God's word. To jest Słowo Boże. And in these last days, I w tych ostatecznych dniach God has promised to do more. Bóg obiecał czynić jeszcze więcej. We're in these last days. A my jesteśmy w ostatecznych dniach. God is going to do more. I Bóg będzie czynił więcej. More gifts of the Spirit. Więcej darów ducha. More mighty power of healing. Więcej Jego potężnej mocy uzdrowieńczej. But we must be in unity. Ale musimy być jedno. I want you to promise God. Chciałbym, żebyście obiecali Bogu. That if you're hurt at anybody, że jeżeli ktoś was zrani, będziecie prosić o przebaczenie. jeżeli zraniliście kogoś, będziecie prosili o przebaczenie. jeżeli jest dwóch kaznodziejów, którzy mają problem, to powiecie jeden drugiemu to Musimy zacząć czynić to, co Bóg chce. Musimy być jedno razem. Just, just, just, just look in the Bible. Tak, Popatrzmy w Biblii. The whole 12th chapter of 1 Corinthians. W całym 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. says we're one, we're one, we're one. Jest powiedziane jesteśmy jedno, jesteśmy jedno. We're one. Jesteśmy jedno. Hallelujah. Hallelujah. It said we must have love. Jest powiedziane, musimy mieć miłość. We must forgive one another. Musimy przebaczać jedni drugim. We must accept the life that we live. Musimy y, zgodzić się z tym ży z życiem takim, jakie ono jest. And thank God for his power. I musimy szukać Boga dla Jego mocy. A dary będą działać. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. It's now time. Teraz jest czas. For the gifts to function. Dla darów, aby zaczęły działać. Praise God. Chwała Bogu. How many people here, you, you, you drive an automobile? Ilu z was tutaj e, jeździ samochodami, prowadzi samochód? Let's see your hand. Niech zobaczę wasze You ręce. drive an automobile. E, prowadzicie samochód. Did you know Czy wiedzieliście, there are different parts in your automobile? że w waszym samochodzie jest 14 tysięcy części, All of them working together. a wszystkie współdziałają razem. And that's the reason you got here tonight. I przez to mogliście tutaj dzisiaj się znaleźć. What if today Co by było, gdyby dzisiaj the engine had said, I don't want to go to church tonight silnik by powiedział, ja dzisiaj nie chcę jechać do kościoła. four wheels can go, cztery koła mogą jechać, but I'm not going. a ja nie jadę. You wouldn't be here. Nie bylibyście tutaj. They got to all work together. Wszystkie muszą współdziałać razem. What if before you came to church, Gdybyście zanim przyszliście do kościoła, Defender said, y, błotniki by powiedziały, we don't want to go. my nie chcemy jechać, bo ktoś nas może po drodze uderzyć and we be i już nie wyglądalibyśmy tak ładnie. We'll just stay home. Zostaniemy w domu. Y, działać tak jak, y, być w miejscu, gdzie Bóg chce, abyśmy byli. Functioning where we are. Działających tam, gdzie jesteśmy. And don't let the back wheel say I'll be the front wheel. I nie pozwólcie, żeby to tylne koło chciało być przednim. You stay where God put you. Bądźcie tam, gdzie was Bóg postawił. And you function there. I działajcie tam. And in heaven. A w niebie. God will praise you. Bóg was za to pochwali. You might only be a little screw. Możesz być tylko małą śrubką. But you are necessary. Ale jesteś potrzebny. Other Automobile will fall apart. Inaczej ten samochód by się rozleciał. It has to have you. Musi ciebie mieć. God needs all of us. Bóg wszystkich nas potrzebuje. You don't stay home. Nie zostajcie w domu. You're in the house of God. Ale bądźcie w domu Bożym. You don't say, I won't go. Nie mówcie, ja nie pójdę. I won't work for the others. Ja nie będę dla innych nic zrobił. God says, oh yes you do. Bóg powie, powiedział, ja masz robić. One together. Jesteśmy jedno razem. And when that unity comes, a jeżeli będzie ta jedność, there's going to be a difference in Poland. to w Polsce będzie inaczej. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Release thy gifts, Lord. Panie, wyzwól swoje dary. Release thy mighty power, Lord. Wyzwól swoją potężną moc. And release thy knowledge. I wyzwól swoją wiedzę. That we will know what to do. Abyśmy wiedzieli, co mamy robić. And I believe you for it. Ja wierzę w Tobie, Panie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Glory to You be seated. Możecie usiąść. Jesus loves you. Jezus was kocha. He loves you. My was kochamy. He wants you to love him. I On chce, abyście wy Jego kochali. And he wants the church to grow. I On chce, aby Jego Kościół And this is the way I to jest sposób, to make it to grow. aby On wzrastał. And the key is in our hand. A klucz do tego jest w naszych rękach. God wants to. Bóg chce. He's waiting for us. On czeka na nas. When we perform the word of God, Jeżeli my wykonujemy Słowo Boże, it'll work. to ono działa. Hallelujah. Do you love the gift of the Spirit? Czy kochacie dary Ducha Świętego? Yeah. You say, can I get to heaven without him? A ktoś powie, a czy nie mogę dostać się do nieba bez nich? Well, yeah. well, no, tak. You can get to town walking if you got enough strength. Możesz iść do miasta pieszo, jeżeli masz na tyle siły. But that's not the best way to go to town. Ale to nie jest najlepszy sposób, żeby pójść do miasta. It's better to get in a car and ride. Łatwiej jest wziąć samochód i pojechać. And the gift of the Spirit. A dary ducha. Are mighty nice to ride with to e, są na tyle potężne, że można e, pojechać. O wiele łatwiej niż iść pieszo. I pocić się. I męczyć się. Kiedy Duch Święty. Może nas podwieźć. And give us power. Może dać nam to moc. And give us anointing. Może dać nam pomazanie. But we have to desire. Ale musimy pragnąć. We have to covet. Musimy pożądać. We have to be zealous. Musimy być gorliwi. Those are all words in the Bible. A to wszystko jest w Biblii. You should read 1 Corinthians 12, 13 and 14. czytać pierwszy list do Koryntian 12, 13 i 14. You will see the function and the operation of the nine gifts of the Spirit. Zobaczycie funkcjonowanie i działanie wszystkich dziewięciu darów ducha. And then you must not be afraid. I musicie się nie bać. Every pastor każdy pastor powinien mieć dar wykładania języków. When anybody speaks in tongues. Jeżeli ktokolwiek mówi językami, The pastor pastor or the minister albo kaznodzieja should immediately interpret it. powinien natychmiast tłumaczyć. Oh, you say I can't do it. Powiecie, ja tego nie mogę. Well, that's unbelief. To, e, to jest niewiara. That's the reason you can't do it. I dlatego nie możesz tego robić. Oh, but I wouldn't know what to say. No, nie wiedziałbym, co powiedzieć. You're not supposed to. Nie powinieneś wiedzieć. It functions by faith. To działa przez wiarę. If someone speaks in tongues, Jeżeli ktoś mówi w językach, and you say, Lord, give us a message, my mówimy, Panie, daj nam poselstwo. He gives you three words. On daje trzy słowa. saith the Lord. Tak mówi Pan. That's all you got. I w ten sposób się zaczyna. Any more, Lord? Panie, czy jeszcze coś więcej? Yes. Tak. I will bless thee. Będę Ci błogosławił. And I will strengthen thee. I wzmocnię Cię. Oh, Lord, this is good. Panie, to dobre. Any more? Jeszcze coś? Yes. Tak. And I will guide thee. I będę Cię prowadził. And I'll make the uneven places even. I wyrównam tą ścieżkę Twoją, nierówną ścieżkę uczynię równą. God will give you the interpretation piece by piece. Bóg da Wam to tłumaczenie kawałek po kawałku. And when he stops, i kiedy... Be sure and sit down. I kiedy on skończy, to i wy usiądźcie. Don't keep going. Nie idźcie dalej. When the Holy Ghost has already stopped. Kiedy Duch Święty już przestał. Because everybody can tell. Bo każdy może to poznać. When it's you, kiedy to jest od ciebie. And when it's the Holy Ghost. A kiedy od Ducha Świętego. But every pastor should have it. Ale każdy pastor to powinien mieć. And it is so simple. A to jest takie proste. Just give the first three words that comes into your spirit. Wypowiedz trzy pierwsze słowa, które przychodzą do twojego ducha. And the rest of it will come. A reszta przyjdzie. Every pastor should interpret. Każdy pastor powinien przekładać no języki. W przeciwnym wypadku nie może prowadzić tego, Well, tego zboru. Gdyby tak dzisiaj. Ktoś tam z tyłu zaczął mówić językami, over here a ktoś z tej strony tam w tyłu, z tyłu takim cichutkim głosem zaczyna tłumaczyć. I nikt tego nie słyszał. Na co się to przyda? It didn't bless anybody. Nikt, nikt nie dożył błogosławieństwa, They didn't even hear it. bo nawet tego nie słyszeli. But if the pastor Ale jeżeli pastor from here stąd gives the interpretation, poda ten wykład, everybody hears it. wszyscy to słyszą. And everybody feels good. I wszyscy czują się dobrze. And everybody rejoices. I wszyscy się cieszą. So, so, so, so the platform, A więc to podium, the men that are here, ci ludzie, którzy tu stają, should always interpret. powinni wykładać. And the thing is, I chodzi o to, God wants you to że Bóg tego chce. You should lead the service. Powinieneś przewodzić temu nabożeństwu. You cannot lead the service off the back seat. A nie można nabożeństwu przewodzić z tego z siedzenia z tyłu. You lead the service right here. Ale nabożeństwo się prowadzi z tyłu. And God wants it that way. I Bóg tak chce, aby było. That's what that first verse was about. Tak mówił ten pierwszy wiersz. Brethren, bracia, concerning spiritual gifts. Jeżeli chodzi o dary duchowe, don't be ignorant. Nie bądźcie nieświadomi. And that's what we've done tonight. I dzisiaj to robiliśmy. We've learned about the gifts of the Spirit. Uczyliśmy się na temat darów Ducha Świętego. How they function in us. Jak one w nas działają. And how God wants them to function in us. Jak Bóg chce, aby działały w nas. You say, but what if somebody gives a phony? Ale powiesz, no ale co jeżeli ktoś powie coś e, nieporządku? Well, that's what happened with Ananias and Sapphira. No tak się stało z Ananiaszem i Safirą. They both fell dead. Obaj padli martwi. You can't make a mockery of God. Nie można z Boga szydzić. When you're moving in the supernatural, Jeżeli działasz w sferze ponadnaturalnej, you have to stay in the supernatural. to musisz pozostać w tej sferze You can't move over into the natural. Nie możesz prze, przenosić się w sferę naturalną. When God stops, Kiedy Bóg przestanie, we all stop. to my też przestajemy. have one, one, one thing I want to tell you, Jeszcze jedną rzecz chciałem wam powiedzieć, then I will stop. a potem już skończę. God has problems Good Bóg ma problemy z ludźmi. He wants to give you power. Chce dać wam moc. He wants to give you anointing. Chce dać wam pomazanie. But what do we do with it? Ale co my z tym robimy? If you misuse it, jeżeli tego, jeżeli to, tego nadużywamy, and you become proud, my stajemy się dumni and you receive glory, i my przyjmiemy tą chwałę, you've got trouble. to jesteśmy w kłopocie. Now in England, w Anglii, you see, over 50 years ago, I went throughout the whole world. 50 e, lat, ponad 50 lat temu ja zacząłem jeździć po całym świecie. I met all of the first men that were involved in this great revival. Ja spotkałem wszystkich tych ludzi, którzy mieli udział w tym wielkim przebudzeniu. In Sweden. W Szwecji. In Norway. W Norwegii. In England. W Anglii. all over the world. Po całym świecie. The first men. Tych pierwszych ludzi. I knew them. Ja ich znałem. I saw them. Widziałem ich. And so we can tell you things. I mógłbym wam opowiedzieć rzeczy. That others cannot tell you o których inni by wam nie mogli powiedzieć. They haven't been there yet. Bo oni tam jeszcze, ich jeszcze tam nie było. In England, W Anglii there was a man named Stephen Jeffries. był taki człowiek, który nazywał się Stephen Jeffries, He saw a vision. miał wizję. He, he, he, he lived. He was a Welsh person, To był Walijczyk. and he lived in Wales. Mieszkał w Walii. And in a humble little church, W takim skromnym, małym he kościele looked on the wall popatrzył na ścianę, and saw a lamb zobaczył baranka, that was bleeding. który krwawił. Over 300 people saw it. Widziało to ponad 300 ludzi. It was real. Było to rzeczywiste. But Stephen Jeffries Ale Stephen Jeffries wouldn't leave the building. nie opuścił tego budynku. For three days and nights. Przez trzy dni i trzy noce. He looked. On patrzył and he looked. i patrzył and he cried. i płakał and he prayed. i modlił się and God gave him power. i Bóg dał mu moc. He may have had more power with God. On może miał więcej mocy Bożej with healings do uzdrawiania niż ktokolwiek w naszym pokoleniu. W całym świecie. In England. W Anglii. He would get the biggest auditoriums. On wynajmował największe miejsca zgromadzeń. Thousands of people. Tysiące ludzi. And people would stand in the street for three days. Ludzie stali na ulicy przez trzy dni. To get into the building. Aby dostać się do tego budynku. He was unusual. Był niezwykły. He would come and preach. On przychodził i głosił. He would pray for the sick. Modlił się za chorymi. He'd go to the hotel. Wracał do hotelu. And eat. Jadł. And sleep. Spał. And they would take all those people out. A tych ludzi wszystkich wyprowadzano, bring thousands more in. aby wprowadzić następne tysiące. Go and wake him up. Czy wake him up. 24 hours a day przez 24 godziny na dobę. Like a great machine, Tak jak jakaś wielka maszyna. praying for people. Modlił się za chorymi, Thousands of people. za tysiącami ludzi. Go and sleep for an hour, Przespał się godzinę, go and eat, zjadł coś, come back, przychodził z pray powrotem for the sick. i modlił się za chorymi. Nobody was lucky. Nikt nie był taki jak on. We heard Słyszeliśmy, that the royal family że, że e, były rodziny, Call for him które The royal, aha. Rodzina królewska go wezwała. Many times. Wiele razy. When they had sickness. Kiedy mieli kogoś chorego. There was nobody like him. Nie było nikogo takiego jak on. One of the greatest healings that he could have. Jedno z największych uzdrowień, które on mógł mieć. Was arthritis. Y, to było uzdrawianie artretyzmu. Rheumatoid arthritis. Y, artretyzm reumatyczny. You were screwed up like this. Był człowiek pokręcony taki jak to. With Fingers all swelled. E, palce opuchnięte. Your wrist all swelled. E, stawy popuchnięte. And your back crooked. E, grzbiet pochylony. And hundreds of people. I setki ludzi. Got delivered by that man zostało uwolnione przez tego człowieka. On mógł głosić i to pomazanie Boże stąpiło na niego. Powiedział ktoś, jest tu na wózku inwalidzkim. Arthritis powodu artretyzmu. Gdzie to jest? A hand would be raised. I gdzieś tam podniosła się ręka. Away in the back. Gdzieś tam z tyłu. He jumped off the platform. On zaskoczył z podium. He run back there. Pobiegł tam do tyłu. And yelled. I krzyknął. Be healed! Bądź uzdrowiony. You could hear bones pop for 30 feet. Można było na 30 stóp stamtąd słyszeć, jak, jak kości trzeszczały. Wskakiwały na swoje miejsce. And the person got up. Ten człowiek wstawał. Healed. Uzdrowiony. And then you look. Patrzyłeś? And here comes the wheelchair. Oto to krzesło, ten wózek inwalidzki. But the preacher is in it. A na nim kaznodzieja. Riding in the wheelchair. Jedzie na wózku inwalidzkim. Somebody's pushing him. Ktoś go pcha. It was the person from the hospital. To był ktoś ze szpitala. They were healed. Byli uzdrowieni. Pushing the preacher. Y, oni byli uzdrowieni y, pchając tego kaznodzieja. Around the auditorium. Y, po całym tym budynku. Everybody shouting. Wszyscy krzyczeli. Who is like this man? Kto jest taki jak ten człowiek? They gave him money. Dali mu pieniądze. Much money. Wiele pieniędzy. He became great. I on stał się wielki. And down in South Africa, I w południowej Afryce he moved whole nations for God. On cały naród y, poruszył dla Boga. In South Africa, w południowej Afryce he stood before the people. stanął przed ludźmi and said these words. i powiedział takie słowa. The whole world cały świat is at my feet. jest u moich nóg. It was. Był. They wondered after him. Oni dziwili się jemu. Who was like this man? Któż taki jest jak on? But he got sick. Ale on zachorował of arthritis. na artretyzm. That crooked up his back. I wykrzywiono, wykrzywiło mu to kręgosłup. Brought his head down. Głowę miał pochyloną. Twisted up his arms. Miał pokrzywione ręce. And if you wanted to see him, Jeżeli go ktoś chciał zobaczyć, you have to lay down on the floor. trzeba było położyć się na podłodze and look up. i popatrzeć w górę. When I got to England, kiedy pojechałem do Anglii, I said, I must go. Powiedziałem, muszę pojechać. And see this man. I zobaczyć tego człowieka. And I went to Wales. Pojechałem do Walii. I knocked on the door. Zapukałem do drzwi. I said, I'm Lester Sumrall. Powiedziałem, jestem Lester Sumrall. Oh, he says, we know you. Powiedział, o, znamy cię. In our magazine every month. W naszym, y, w naszym miesięczniku co miesiąc We have a story about you. my y, drukujemy historię o Tobie. I'm so glad you came. I tak się cieszę, że przyjechałeś. I said yes. Powiedziałem tak. I laid on the floor. Położyłem się na podłodze <laughs> i popatrzyłem do góry. I płakałem. Co się stało? A Bóg powiedział, on wziął pieniądze i wziął tą chwałę. I ja również zaraziłem go tą chorobą. I umarł. Na artretyzm. I could tell you a hundred stories Mógłbym wam opowiedzieć 100 takich historii o ludziach, którzy w niewłaściwy sposób użyli mocy Bożej i umarli przedwcześnie. Chcę, aby Bóg was błogosławił. Ale chcę również, abyście byli jedno w tym ciele. Nie wszyscy e, na swoją rękę. Ma być jedność w tym ciele. And I want you to have love I chcę, żebyście mieli miłość for all the body of Christ. dla całego ciała Chrystusa. And God can bless you. A Bóg może was błogosławić. But at any time Ale kiedykolwiek, that you feel great, jeżeli czujecie się wielcy, how many of you have heard of a man named Jimmy Swaggart? ilu z was słyszało o takim człowieku, który nazywa się Jimmy Swaggart? He had the greatest revivals. On prowadził największe nabożeństwa przebudzeniowe. E, niż ktokolwiek z żyjących dzisiaj. I have TV stations. Ja mam stacje telewizyjne. He's on my stations. I on e, usługuje przez moje stacje również. I heard him say. Słyszałem jak mówił. I am doing more for God than any man living. Ja robię więcej dla Boga niż ktokolwiek z żyjących. Ja zdobywam więcej ludzi dla Boga niż ktokolwiek z żyjących. He's a young man. To jest młody człowiek. My sister won him to Jesus. Moja siostra zdobyła go dla Jezusa. He lived under my sister until he was a grown man. On żył y, pod okiem mojej siostry, aż był y, dorosły. taught him all that he knows in theology. Ona go nauczyła wszystkiego, co on wie z teologii. And he was different now. A teraz on był inny. He was the world's greatest. On był największy na świecie. And then tragedy came. I przyszła tragedia. And he became the world's lowest i stał się tym najniższym na świecie. Jeżeli wywyższasz samego siebie, God will humble you. to Bóg cię poniży. Last year, w zeszłym roku God spoke to me Bóg przemówił do mnie and says, the proud and the haughty, powiedział ci, dumni i pyszni, I will bring low. ja ich poniżę. And the humble, pokornych. I will exalt. Ja wywyższę. And he's doing that today. I to on czyni dzisiaj. All over the world. Po całym świecie. Whatever God does. Cokolwiek Bóg czyni. Thank him for it. Dziękujcie mu za to. And love him for it. I kochajcie go za to. And know. I wiedzcie. Not you. Że to nie wy. It's Jesus. To Jezus. He gets all the glory. On ma wszelką chwałę dostępną. And all the praise. I wszelką, wszelkie uwielbienie. Let's worship Jesus. Uwielbiajmy Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. Worship Jesus. Uwielbiajmy Jezusa. Hallelujah. Worship Jesus. Uwielbiajmy Jezusa. The Spirit of the Lord is upon us. Duch Pański jest nade mną. The gifts of the Spirit are coming to us. Du dary Ducha przychodzą do nas. Worship Jesus. Uwielbiajmy Jezusa. He is great. On jest wielki. He's wonderful. On jest wspaniały. Worship Jesus. Uwielbiajcie Jezusa. Shila rabaha shika babahaya. Ila rabaha shika babasiya. Worship the Lord. Uwielbiajcie Jezusa. Worship the Lord. Uwielbiajcie Pana. If you're not saved, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zbawiony, you can walk down here right now, może teraz tutaj przyjść, and we'll pray for you. a będziemy się z wami modlić. Hallelujah. If you're a backslider, jeżeli ktoś odszedł od Boga, walk down here right now, możesz tutaj przyjść teraz. And we'll pray for you. Będziemy się za tobą modlić. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Just get up and come. Wstańcie i przyjdźcie. Jesus loves you. Jezus was kocha. He loves you. On was kocha. He loves you. Let one of the pastors come and stand right behind him. Niech któryś z pastorów podejdzie. Yeah. Yeah. Praise God. Yeah. Come right now. Przyjdźcie teraz. Jesus loves you. Jezus was kocha. Come now. Przyjdźcie. Amen. One of the pastors come stand with him. Boys, come quickly. Turn him around this way. Put your arms on his shoulders. That's right. Hallelujah. Save that man, Lord. Come into his heart right now. Say it, brother. You. Panie, zbaw tego człowieka. Wejdź do jego serca. Come into his heart. Wejdź do jego serca. Right now. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Bless him, Lord. Wash him clean. Oczyść go. By the blood of Jesus. Krwią Jezusa. Use him, Lord. Użyj go, Panie. In the body of Christ. W ciele Chrystusa. As a follower of Jesus. Jako e, tego naśladowca Jezusa. Bless him, Lord. Błogosław go, Panie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Hallelujah. Hallelujah. One of you brothers that speak Polish, come talk to him. Ktoś z was bracia, kto mówi po polsku, niech Hallelujah, Lord. Hallelujah. Do you want to know the Lord? Czy chcesz poznać Pana? Come now. Przyjdź teraz. Let Jesus come in your heart. Pozwól, aby Jezus wszedł do Twojego serca. If you're a backslider, Jeżeli odszedłeś od Boga, come back to Jesus. przyjdź do Jezusa z powrotem. Right now. Teraz. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. God is blessing you. Bóg was błogosławi. I feel the strength getting stronger in you. Ja odczuwam, że ta e, siła wasza wzrasta. I feel your vision is reaching out to God. Ja widzę, że ta wizja dociera do was. Your churches are going to grow. Wasze zbory będą rosnąć. The anointing of God will be upon you. To pomazanie Boże będzie nad wami. And people will hear of it. I ludzie o tym usłyszą. And they will thank God for you. I będą za was dziękować Bogu. Be blessed. Bądźcie błogosławieni. Be blessed. Bądźcie błogosławieni. Study the gifts of the Spirit. Y, pozostańcie w w tych darach ducha. Let them function in the church. Niech one działają w kościele. When there is a question, y, when there is a question about gifts, jeżeli macie pytania na temat darów, read the word. Czytajcie to słowo. The, the answers are all in the Bible. Odpowiedzi są w Biblii. They're all there. Wszystkie tam są. It'll tell you how to do. Y, weźcie je do serca. The Bible teaches us. Biblia nas uczy. Hallelujah. Hallelujah. God bless these people. Niech Bóg błogosławi tych ludzi. Bless every one of them. Niech błogosławi każdego z was. Bless every home. Każdy dom. I believe you for it. Ja wierzę w to. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Give these pastors power. Daj tym pastorom moc. To move in their cities. Aby działali w swoich miastach. And change things there. I zmieniali tam rzeczy. We believe you for it. Wierzymy ci. In Jesus name. W imieniu Jezusa. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise God. Oh, the blood of Jesus. Stand up, lift Jesus. oh, up, lift Jesus. Yet what is what has no biggest mysteries Jedna z największych tajemnic is what is faith. to jest to, co to jest wiara. What is faith? Co to jest wiara? How does it work? Jak ona działa? How can you be sure? Jak możesz być pewien? Tomorrow morning Jutro rano I'll tell you. wam powiem. There'll be no more doubts. Nie będziecie mieli wątpliwości. You know what faith is. Będziecie wiedzieli, co to jest wiara. You may not like it, Może się wam to nie and podoba. you may not want faith, i I'll show you what it is. Ale ja wam pokażę, co to and jest. Guarantee you. I gwarantuję wam. And also tell you. I również wam powiem. How much faith you have. Ile wiary wy macie. Maybe you don't even know yourself. Nawet może nie znacie sami siebie. I'll tell you. Ja wam powiem. How much faith you have. Ile wiary wy macie. Don't sleep too much tonight. Dzisiaj nie śpijcie zbyt wiele. Do a lot of praying. Ale módlcie się dużo. And be here tomorrow morning. A bądźcie tu jutro rano. And learn about faith. Dowiedzcie się na temat wiary. For many years, Przez wiele lat I would say to God, ja mówiłem do Boga, give me faith. daj mi wiary, give me faith. daj mi wiary, I want faith. ja chcę wiary. And one night, I pewnej nocy God said, Bóg powiedział, shut up. zamknij się, I'm tired of you. ja już tego mam dość. But Lord, no Panie, said, that's not the way you get faith. no i w ten sposób się wiary nie So go down to your bedroom. Idź do swojej sypialni, I was up on top of the house. A ja byłem y, na, na górze w tym domu. Walking around. Chodziłem naokoło. Looking at the beautiful palm trees. Patrzyłem na piękne palmy. Because we were in the tropics. Y, żyjemy w, żyłem w kraju tropikalnym. And I went down. Poszedłem w dół and, do pokoju. And God taught me what faith was. I Bóg mi powiedział, co to jest wiara. Nobody. Well, hallelujah. It's good to see you. Dobrze was znowu widzieć good Lord bless every one of you. Niech dobry Pan błogosławi każdego z was. I, I told you yesterday that uh, the Lord had directed that we give food unto those that were very hungry. Wczoraj mówiłem wam o tym, że Pan pokierował tak nami, wskazał nam, żebyśmy karmili tych, którzy są głodni. Most of this money comes from very poor people. A większość z tych pieniędzy pochodzi od bardzo biednych ludzi. Rich people are rich because they keep all of their money. Bogaci są bogaci dlatego, że trzymają dla siebie swoje pieniądze. And poor people are poor because they give all their money away. A biedni są biedni dlatego, że wszystko oddają. And I'm glad to be poor. Ja się cieszę z tego, że jestem biedny. Hallelujah. The money comes from widows. Pieniądze te pochodzą od wdów and people that work hard. i ludzi ciężko pracujących. The food that you will receive żywność, którą otrzymacie, came from people who suffer pochodzi od ludzi, którzy cierpią. They gave out of their poverty. Oni dali ze swojego ubóstwa. And so they want you to appreciate it and to enjoy it. I chcieliby, żebyście docenili to sobie i y, aby wam to e, smakowało. None of it can ever be sold. Nic tego nie wolno sprzedawać. A person takes this food jeżeli ktoś otrzyma to, tę żywność and he sells it for money, i sprzeda za pieniądze, the curse of the Lord will be upon him. to przekleństwo Boże będzie spoczywać nad nim, Because it was not given for that. bo nie było to dane w tym celu. It was given for God's children Da, zostało to dane dla dzieci Bożych, who are hungry. którzy są głodni. I modlimy się o to, aby to było błogosławieństwem dla tych, And dla they- których to dacie. And they may, must be told that it was given by God's good people. I musicie im powiedzieć, że to jest od dzieci Bożych. And given out of their salaries. Y, zostało to dane z ich zarobków. Very little of it was given by wealthy people. Bardzo mała cząstka została dana przez ludzi bogatych. And we are glad that you have it. I cieszymy się z tego, że macie to. And may it be a blessing to you. Niech to będzie dla was błogosławieństwem. And we told the Lord that we would never give food. Powiedzieliśmy Panu, że nigdy nie będziemy dawać żywności, unless we could speak to the pastors. jeżeli nie będziemy mogli przemówić do pastorów. God wants you to be strong. Bóg chce, abyście byli mocni, God wants you to be faithful. chce, abyście byli wierni As the pastor spoke this morning, God wants you to be forgiving. i tak jak pastor dzisiaj mówił, Bóg chce, abyście przebaczali. And you can grow. Możecie wzrastać. You have a beautiful country here. Macie piękny kraj. It's a country that could have prosperity. To jest kraj, któremu może się dobrze wieść. And we will be praying for you. Będziemy się modlić za wami. Abyście wy mogli udzielać Czechosłowacji. So they can prosper like you do. Aby o im się mogło powodzić tak jak wam. Hallelujah. Hallelujah. God will bless all of those who give. Niech Bóg błogosławi tych wszystkich, którzy dają. And they shall receive more. Aby oni otrzymali z kolei więcej. For the Lord will give back to them. Bo Pan im odda. Some of this money comes in a very beautiful way. Niech część z tych pieniędzy przychodzi w taki piękny sposób. I have I have uh, proclaimed that every Friday is Good Friday. Ja ogłosiłem, że każdy piątek jest Wielkim Piątkiem. And we ask all of our people to fast. I prosimy, żeby wszyscy w tym dniu pościli. For breakfast and lunch. Śniadanie i obiad. From sunrise od wschodu słońca to sunset. do zachodu. And then they can eat dinner a potem mogą zjeść kolację. And to give that money to feed the hungry. A te pieniądze oddać na to, żeby nakarmić głodnych. Whatever the value of breakfast is. Jakakolwiek by była wartość śniadania. And the value of lunch. I wartość obiadu. They feed the hungry. Żeby to przeznaczyli na głodnych. And they let their belly get empty. E, pozwalają, aby żołądek ich się opróżnił and let their belly growl. i żeby trochę pohałasował. Then they will know how the people feel who are hungry. A wtedy oni troszkę będą wiedzieli, jak czują się ludzie, którzy są naprawdę głodni. If we can't feel your needs, jeżeli my nie będziemy mogli odczuwać waszej potrzeby, nie będziemy wam mogli błogosławić. The reason I can pray for the sick, powodem, dla którego ja mogę modlić się za chorymi, the doctor gave me two hours to live. jest to, że lekarze dla mnie przewidzieli tylko jeszcze dwie godziny życia. And I was in bed over five months. A leżałem w łóżku ponad pięć miesięcy. Spitting up my blood with tuberculosis. E, plułem krwią z powodu gruźlicy. So when you say I hurt, więc jeżeli mówicie, że was coś boli, I say, I know what you mean. ja mówię, wiem, co masz na myśli. Because I was sick. Bo ja też byłem chory. And Jesus healed me. Jezus mnie uzdrowił. And so now I can say to the people, I have been hungry. I teraz mogę powiedzieć do ludzi, ja również byłem głodny. And now I know how you feel. I wiem, jak ty się czujesz. And so our whole church at home. I nasz cały zbór u nas. Every Sunday. Każdą niedzielę. We take up two offerings. Zbieramy dwie kolekty. One for the poor. Jedną na biednych. And one for the expense of the church. A jedną na potrzeby kościoła. But we keep them separate. Ale one trzymamy je oddzielnie. And if all of you pastors did that. Gdybyście wy wszyscy pastorzy to robili, you could look around to see who you could feed also. moglibyście również rozglądnąć się, kogo wy możecie nakarmić. And that when you give to others, a kiedy będziecie dawać dla innych, you get a very special joy. otrzymacie z tego bardzo szczególną radość. There's more joy in giving jest więcej radości w dawaniu than there is joy in receiving. niż w otrzymywaniu. God gives. Bóg daje. He gave his son, dał swojego Syna, that we might have eternal life. abyśmy my mieli życie wieczne. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. We shall cherish this time of fellowship. dla nas jest bardzo cenny ten czas społeczności z wami. We feel good in this country. Czujemy się dobrze w tym kraju. The very atmosphere feels good. I w tej atmosferze czujemy się dobrze. We have felt very good while we have been here. Y, czujemy się tutaj cały czas bardzo dobrze. From the airport, od lotniska, we were treated very courteous. Bardzo grzecznie nas potraktowano. And right until this moment, aż do tej chwili. We've had a good feeling. Dobrze się czujemy. I haven't told you, but in my city, Nie powiedziałem wam o tym, ale w moim mieście there are many Polish. jest wielu Polaków. More Polish people in my city jest w moim mieście więcej Polaków than you have in this city. niż w waszym mieście tutaj. We got all kinds of Polish. Mamy najróżniejszych Polaków. But they're the second generation. Ale to już jest to drugie pokolenie. These people went over before the war. Ci ludzie przyjechali przed wojną. And they worked in the factory in our city. Pracowali w fabrykach w naszym mieście. And they're, their children are there. A tam już są teraz ich dzieci. When they went over, most of them were Roman Catholic. Kiedy przyjechali do Ameryki, większość z nich było katolikami. And now their children. Teraz ich dzieci. They're in my church. Są w moim zboże. Shouting and praising God. Wykrzykują chwałę dla Boga. Full of the Holy Ghost. Pełni Ducha Świętego. Hallelujah. Hallelujah. So we rejoice in Polish people. Więc radujemy się z Polakami. One, one One of our young men that's uh, one of the pastors in my church. Jeden z naszych młodych e, ludzi, który jest jednym z pastorów u nas w naszym zborze. Is, is flowers. Nazywa się e, kwiatek, kwiatkowski może. What's that? Flower? Jest kwiat. Say it again. Kwiatek. He, so he stopped using the word sapek. E, więc on przestał uży, e, używać tego słowa kwiatek. And used the word flower. A nazywa się teraz flower. Because nobody could say sapek. Bo nikt nie umiał powiedzieć. so he changed it to flower. Więc zmienił to na flower. And so now you don't know he's Polish. Więc teraz już właściwie nie wiadomo kto jest Polakiem. Until his father says, well, my name is not flower, my name is sapek. Dopiero jego ojciec mówi, ja się nie nazywam flower, tylko kwiatek. God bless you. Niech Bóg was błogosławi. I have more people. Ja mam więcej ludzi. Ask me about faith którzy pytają się mnie na temat wiary niż czegokolwiek innego na świecie. I have more preachers więcej kaznodziejów saying, What is faith? pyta się mnie, co to jest wiara than anything else in the world. niż cokolwiek innego na świecie. Faith is misunderstood. Wiara jest niezrozumiana. It's misunderstood jest niezrozumiana, because you can see the effects of faith bo widać skutki wiary without seeing the source of faith. bez oglądania źródła wiary. Till you can separate jeżeli to oddzielimy, the effect of faith, e, e, skutki wiary, when you pray, kiedy modlimy się and something comes to pass, i coś się dzieje, that is the effect of faith. to jest skutek wiary. But until you understand the source of faith, ale jeżeli nie zrozumiemy źródła wiary, you will not be able to produce the things that you want. Nie będziemy mogli tworzyć tego, co chcemy. Now, if you open your Bibles to the book of Hebrews, Jeżeli otworzycie Biblię, list do Hebrajczyków, we will in chapter 10 będziemy e, czytać rozdział 10, and verse 38. a wiersz 38. It says, the, the, the, the just shall live by faith. Jest tutaj powiedziane, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No, no, no. we are the just. We have we are the just. My jesteśmy tymi sprawiedliwymi. Our sins are forgiven. Grzechy są nam przebaczone. And we are justified. Jesteśmy usprawiedliwieni. We are the children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Now we live by faith. I żyjemy z wiary. It's a, it's a extra dimension in our lives. To jest taki dodatkowy wymiar w naszym życiu. Sinners do not have it. Grzesznicy tego nie mają. Only the justified. Tylko ci, którzy są usprawiedliwieni. Then you have to look at yourself. Potem musimy popatrzeć na siebie. How do I live? Jak ja żyję? The surgeon e, chirurg in the hospital w szpitalu operating on your heart. Kiedy robi operację serca, he lives by the wisdom of his fingers. On żyje z mądrości swoich palców. Holding a sharp knife. Trzymając ostry nóż. He operates on your heart. I dokonuje operacji serca. You, you, you wouldn't ask a farmer to do that. Nie odważylibyśmy się poprosić o to rolnika. Nor a carpenter. Ani cieśli. Nor an automobile mechanic. Ani mechanika samochodowego. They would kill you. Bo by nas zabili. But the surgeon. Ale chirurg. He lives. On żyje by the wisdom of the movement of his fingers. Z mądrości ruchów swoich palców. If he becomes nervous, gdyby e, zrobił się nerwowy, he cannot be a surgeon any longer. Już by nie mógł być chirurgiem. He has lost that which makes him live. Bo stracił to, przez co może zarabiać na życie. But the man who lays those blocks, Ale ten, który kładzie tutaj cegły, he lives by the strength of his arm on żyje z siły swoich ramion and lays that wall up. i układa tą ścianę. But the Bible says, A Biblia mówi, the redeemed, że odkupieni, the righteous, sprawiedliwi, the born again, narodzeni na nowo, we live by faith. żyjemy przez wiarę. What do you mean by that? A co, na, co masz na myśli przez We to? walk into dangerous places Wchodzimy do niebezpiecznych miejsc and we come back i wychodzimy. People say, oh, how did they get back? Ludzie mówią, jak on się wydostał stamtąd. They live by another dimension. Bo żyje, żyjemy w innym wymiarze. It's a faith in God. To jest wiara w Boga. You see now what is faith? Ale powiedzcie, co to jest wiara? We want to teach you something very good today. Chcielibyśmy was dzisiaj nauczyć czegoś bardzo dobrego. Faith is a hard word. Wiara to jest twarde słowo. But if we could change it to trust. Ale gdybyśmy mogli to zamienić na ufność, it is more simple. To jest to prostsze. What is trust? Co to jest ufność? I watched you sit down while ago. Yy, przyglądałem się, jak siadacie kil kilka chwil temu. And none of you I nikt z was were careful nie uważał how you sat down. na to, jak siadacie. You just plump, plump down. Po prostu w dół. You say why? Powiecie dlaczego? You trust that bench. Bo ufacie tej ławce. Why do you trust that bench? Dlaczego ufacie tej ławce? Listen carefully. Słuchajcie dobrze. Experience. Doświadczenie. You have sat down before. Już siadaliście przedtem. And it didn't fall down. I nie spadliście. And so your experience A więc wasze doświadczenie brought faith, prowadziło wiarę, which is called trust. Która, którą nazwa, nazywamy ufnością. So what is faith? Co to jest wiara? Trust ufność. How do you get trust? Jak można zdobyć ufność? By knowledge. Poprzez znajomość. Now listen. Słuchajcie. You have a little girl. Macie małą dziewczynkę three years old. Trzyletnią. We put her on top of the piano. Postawimy ją na pianinie. And I stand in front. Ja stanę z przodu. And I say, baby. I powiem, kochanie. Jump to me. Skacz do mnie. And she says. A ona mówi. No. Nie. And then mama stands down there. Potem przychodzi do niej mama. And says, baby. I mówi, kochana. Jump to mama. Skacz do mamy. And she says. A one and a two. A ona mówi. Away raz, she goes through the air. Dwa i już jest w powietrzu. But, but, but I'm stronger than mama. Przecież ja jestem mocniejszy niż mama. She didn't jump to me. A ona do mnie nie skoczyła. I could catch her. Ja bym ją potrafił złapać. But she wouldn't jump. Ale ona nie chciała skoczyć. Why? Dlaczego? She had no knowledge of me. Ona mnie nie znała. How do you trust God? Jak możemy ufać Bogu? Through knowledge. Poprzez znajomość. How does knowledge come to us? A jak do nas dochodzi znajomość? Through experience. Poprzez doświadczenie. And that's the story of faith. I to jest historia wiary. Faith is not magic. Wiara to nie jest coś magicznego. Faith is life. Wiara to jest życie. Real life. Prawdziwe życie. When I went out to preach, kiedy ja usługuję, when I left my home, kiedy wyjeżdżam z domu, with a little suitcase, małą walizką, I had 65 cents in the world. E, kiedy wyruszałem pierwszy raz, miałem 65 centów. No more money. Nie miałem więcej pieniędzy. And I went to preach. I poszedłem zwiastować Ewangelię. And when I was preaching, i kiedy głosiłem, God supplied my needs. Bóg zaspokajał moje potrzeby. So I had a... dropped inside of you do ciebie, do wewnątrz jest zasadzone ziarenko, które nazywa się wiarą. What do you do with it? Co z tym zrobisz? You make it grow. Spowodujesz wzrost. You make it increase. I y, wzrost. Three years after I left home, Trzy lata po tym, kiedy opuściłem dom, I got on a boat in San Francisco, California. siadłem mm, do łodzi, do statku w San Francisco w Kalifornii, All alone, sam, to be a missionary. Żeby zostać misjonarzem. No church was to give me any money. Żaden kościół nie obiecał mi żadnych pieniędzy. No person was to give me any money. Ani żadna osoba mi nie obiecała żadnej pomocy. I had 12 dollars. Miałem 12 dolarów. All I had in the world. To było wszystko, co miałem na świecie. People mocked me. Ludzie szydzili ze mnie. They said, you're crazy. Powiedzieli, ty zwariowałeś. One Assembly of God pastor said. Jeden pastor ze zborów bożych powiedział, you will starve in China. W Chinach umrzesz z głodu. And I said, well, If I do, send out a little stone and say, here lies Lester Summerall, starved to death, trusting Jesus. A ja mówię, dobrze, jeżeli umrę, to poślij tam taki, taką małą tabliczkę, na której będzie napisane, tu leży Lester Summerall, który umarł z głodu, ufając Jezusowi. He said, no, I won't do that. A on mówi, tego nie zrobię. Well, I said, I won't need it. Ja mówię, a ja tego nie będę potrzebował. And I said, goodbye. Ja mówię, to do widzenia. And got on the boat. I wsiadłem do łodzi, do statku. And around the world, I po całym świecie, if I could tell you the story, gdybym wam mógł powiedzieć tę historię, God supplied my needs. Bóg zaspokajał moje potrzeby. I never told anybody Nigdy nikomu nie mówiłem, I had a need. że mam jakąś potrzebę. I only told God. Tylko Bogu mówiłem. From nation to nation I went. Chodzi, przejeżdżałem z jednego narodu do drugiego. No money ever came from America. I nigdy nie dostawałem pieniędzy żadnych z Ameryki. Wherever I was, gdziekolwiek byłem, God supplied my need. Bóg zaspokajał moje potrzeby. So what is faith? Co to jest wiara? It's experience. Doświadczenie. You young men. Wy młodzi ludzie. You will not have the faith of older men. Wy nie będziecie mieli wiary starszych. You will stagger when you see a certain problem. Kiedy zobaczycie jakiś problem, będziecie się wahać. So faith is experience. Wiara to jest doświadczenie. Experience produces trust. A doświadczenie wytwarza ufność. Because time after time, God does it. Bo raz za razem Bóg to robi. And so you learn to trust God. I tak uczymy się ufać Bogu. And today we do strange things. I dzisiaj my robimy dziwne rzeczy. I go and buy a television station. Idę, kupuję stację telewizyjną. It costs several million dollars. Kosztuje to kilka milionów dolarów. And I have no money. A nie mam pieniędzy. I sign my name. Podpisuję się tylko swoim nazwiskiem. I have one good quality. Mam jedną dobrą cechę. I look prosperous. Wyglądam na takiego, któremu się dobrze powodzi. I don't have a dollar. Kiedy nie mam ani dolara, people say, doesn't he look prosperous? To ludzie mówią, czy on nie wygląda na takiego, któremu się dobrze powodzi? And I say, thank you. Ja mówię, dziękuję. I'm the son of God. Jestem synem Bożym. I look prosperous. Wyglądam na takiego, któremu się wiedzie dobrze. And I sign a document. Podpisuję dokument. I will pay you millions of dollars Zapłacę wam miliony dolarów for this television station. za tą stację telewizyjną. And only God knows A tylko Bóg wie, I have no money. że ja nie mam pieniędzy. You say, woo! Powiecie, uuu, That's a sign you don't have faith. to, a to będzie znakiem, że nie masz wiary. When you get disturbed, you don't have faith. Kiedy jesteś zaniepokojony, to nie masz wiary. You say, how could you do that? Powiesz, jak to możesz zrobić? Because I left home with 65 cents. Dlatego, że ja opuściłem dom z 65 centami. I did not ask my mother for one dime. Nie prosiłem mojej mamy ani o jednego centa. I just kissed her goodbye. Pocałowałem ją tylko na do widzenia. said, all things are well. I powiedziałem, wszystko jest dobrze. And my trust was in God. A ufność swoją złożyłem w Bogu. When I started around the world, Kiedy zacząłem podróż dookoła świata, an official said, don't go to e, urzędnicy mówili nie jeść. Sometimes officials don't have the will of God in their hearts. Czasami ci wysoko postawieni nie mają woli Bożej w swoich sercach. And they look at things very material. I patrzą na rzeczy bardzo z materialistycznego punktu widzenia. He didn't know what was in my heart. On nie, oni nie wiedzieli, co jest w moim the sercu. Desire to pragnienie, to trust Jesus. aby zaufać Jezusowi, to know Jesus. aby poznać Jezusa, to see miracles happen. żeby widzieć, jak dzieją się cuda. I'll tell you just one, because I want you to understand it. Powiem wam tylko o jednym takim, bo chciałbym, żebyście to zrozumieli. In Australia, w Australii I began to travel with Howard Carter. E, zacząłem podróżować z Howardem Carterem. He was from London, England. On był z Anglii, z Londynu. Had a big Bible school. Miał dużą szkołę biblijną. Had students from all over the world. Studentów z całego świata. And we traveled together. Podróżowaliśmy razem. But he told me, ale on mi powiedział, we can never discuss money. że nigdy nie możemy rozmawiać na temat pieniędzy. I live by faith. Ja żyję przez wiarę. And I tell nobody I nikomu nie mówię about money. o pieniądzach. You see, he wasn't married. Wiecie, on nie był żonaty. He was an old bachelor. Był starym kawalerem. Otherwise his wife would have known something about the money. Bo inaczej jego żona by chciała mówić na temat pieniędzy. But old bachelors can be quite uh, secretive. Ale tacy starzy kawalerzy mogą być e, tacy dosyć skryci. Well, I was a young bachelor. Kiedy ja, ja kiedy ja byłem takim młodym so kawalerem, I agreed with him zgadzałem się z nim, that we can never talk about money. że nigdy nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. We got along fine. I dobrze nam to szło razem. I młodym so kawalerem zgadzałem się z nim, że nigdy nie będziemy rozmawiać o pieniądzach. We got along fine. I dobrze nam to szło razem in Australia, w Australii and in Java, i na Jawie and in Singapore, i w Singapurze and to Hong Kong. i w Hongkongu. But in Hong Kong, ale w Hongkongu there were many missionaries. było wielu misjonarzy. China was having a, a war. E, w Chinach była wojna. The communists were taking the country. Y, y, komuniści przejmowali kraj. And everybody was running. I wszyscy uciekali. And many were dying. Wielu umierało. And they, the missionaries were all in Hong Kong. Misjonarze wszyscy byli w Hongkongu. And they said to us. I powiedzieli nam, go to Tibet. Idźcie do Tybetu. It's the top of the world. To jest e, szczyt świata. Ride on a mule for three months. Yy, pojedziecie mułami trzy miesiące. And there are missionaries up there. Tam są misjonarze. Never been visited. Których nigdy nikt nie odwiedził. Will you go? Czy pojedziecie? Brother Carter looked at me. Brat, brat Carter popatrzył na mnie. Yeah. Tak. I looked at him. Ja na niego. Yeah. Tak. We said we'll go. Powiemy, powiedzieliśmy, pojedziemy. I don't know how much money he had. Ja nie wiem, ile on miał pieniędzy. Because we had a covenant. Bo mieliśmy takie przymierze. Never talk about money. Że nie będziemy o pieniądzach rozmawiać. I know how much I had. Ja wiem, ile ja miałem. In the whole world. Na całym świecie. I had 10 centavos. Ja miałem 10 centavos. I had 10 cents. Miałem 10 centów. The devil said, I diabeł mówi, you can't go to Tibet. Nie możesz jechać do Tybetu. You can't rent mules for three months. Nie możesz jechać na, y, wy, wypożyczyć osła na trzy miesiące. You have muła, bo masz tylko 10 centów. You, you can't even mail a letter. Nawet za to nie możesz listu wysłać. You only have 10 cents. Masz tylko 10 centów. And he knew. That's all I had. I on wiedział, że ja tylko tyle miałem. Now this was the first time we'd ever preached to the Chinese. Po raz pierwszy wtedy zwiastowaliśmy Słowo Boże Chińczykom. I have now lived with them for years. Ja teraz już przez wiele lat z nimi żyłem. And I have three churches in Hong Kong. I w Hongkongu mam trzy zbory. That I, that I founded myself. Które ja założyłem. But this was the first time. Ale to było po raz pierwszy. And they all looked exactly alike. I oni wszyscy wyglądali tak samo. Everybody had black eyes. Wszyscy mieli czarne oczy and black hair i czarne włosy and dark clothes i ciemne ubrania and I couldn't tell them apart. Ja ich nie potrafiłem, nie potrafiłem rozróżnić. And I was the one that prayed for the sick. I miałem się modlić za chorymi. And it looked as if they were going in a circle. I mnie to wyglądało, że oni naokoło ciągle mi się kręcą. And I was praying for the same ones. Że się ciągle za tych samych modlę. All the time. Cały czas. And I said, is there no end to the Chinese? Ja mówię, chyba Chińczycy się nigdy nie skończą. Every night. Każdego wieczora I prayed for the sick. modliłem się za chorymi, In the daytime, a w ciągu dnia 15 or 20 Pentecostal missionaries 20 misjonarzy zielonoświątkowców would say, "We're going, you're, go, you're going to China. mówi mi, y, ty jedziesz do Chin, You're going to Tibet. jedziesz do Tybetu. You're going to be gone many months. Wiele miesięcy ciebie nie będzie, It's going to take a lot of money. to na to trzeba będzie dużo pieniędzy but I couldn't talk about money. A ja nie mogłem mówić o pieniądzach, I had a covenant, bo miałem takie przymierze, and I had 10 cents. Y, a miałem 10 centów. And the devil said, I diabeł mówi, you can't go. Ty nie możesz jechać. I said I have to go. Ja mówię, ale ja muszę jechać. I must go. Ja muszę jechać. I didn't have time to write to America. Nie miałem czasu, żeby pisać do Ameryki. Oh, have mercy on me. Zmiłujcie się nade mną. I want to go to Tibet. Chcę jechać do Tybetu. And I have 10 cents. A mam 10 centów. But I couldn't mail the letter. I pieniędzy. And I didn't write to America. I nie pisałem do Ameryki. America has never been my source. Ameryka nigdy nie była moim źródłem za zaopatrzenia. Until this moment. Aż do tej chwili. America is not my source. Ameryka nie jest moim źródłem. God is my source. Bóg jest moim źródłem. A Chinese lady came up. Przyszła do mnie taka Chinka. Says you're going to Tibet? Mówi, jedziesz do Tybetu? Yes. Tak. I have brought you some fruit. Mówi, no ja ci przyniosłam e, owoce. It comes from California. One pochodzą z Kalifornii. It is very expensive. Są bardzo drogie. I have three crates. Mam trzy kosze. With about 12 cans in each crate. I w każdym koszu jest chyba 12 puszek. It cost a lot of money. To kosztowało dużo pieniędzy. You take this to Tibet. Weź to do Tybetu. And you eat it in Tibet. I zje, jedz to w Tybecie. Because the food is no good. Bo tam jedzenie jest niedobre. I said, thank you. Ja powiedziałem dziękuję. And I could hear the devil laughing. I słyszałem, jak diabeł się śmieje. You can't go to Tibet, you only got 10 cents. Nie możesz jechać do Tybetu, bo masz tylko 10 centów. You'll have to eat that fruit in Hong Kong. Będziesz musiał zjeść te owoce w Hongkongu. I said no! Ja mówię nie. I will eat that fruit in Tibet. Ja to, to będę jadł w Tybecie. I took it to my room. Wziąłem to do swojego pokoju. Three wooden boxes trzy drewniane skrzynie with California fruit. z owocami z Kalifornii. Very delicious. Bardzo smaczne. And I'd look at those boxes. Popatrzyłem na te skrzynie I'd say, Box, i powiedziałem skrzynie. You're going to Tibet. Jedziecie do Tybetu. And I'm going with you. A ja z wami. And I'm going to eat you fruit. I ja was owoce zjem. I'm going to eat you in Tibet. Zjem was dopiero w Tybecie. Now you hear me. Słuchajcie mnie. If you don't have that kind of faith. Jeżeli nie macie takiej wiary, but don't call it faith. Nie nazywajcie tego wiarą, Nobody understands it. bo nikt tego nie zrozumie. Call it trust. Nazwaj, nazywajcie to ufnością. God had called me, Bóg mnie powołał and I trusted Him. i ja zaufałem Jemu. You see. Two, three nights later, Dwa, trzy wieczory później the same little woman came up. ta sama kobiecina przyszła I said, I thought I'd been seeing you every, every night in the same prayer line. Ja mówię, mi się wydawało, że ja ciebie każdego wieczora widziałem, kiedy było wezwanie do modlitwy I think they're all in the same prayer line every night. Mi się wydawało, że oni wszyscy wychodzą każdy wieczór do modlitwy. I asked one woman, I said, didn't you get prayed for last night? ja pytam się pewnego razu, czy ja się wczoraj wieczorem o ciebie nie modliłem? Yes. Tak. Well, I said, what are you doing here tonight? Ja mówię, to co tu robisz dzisiaj? Oh, she says, you're going to Tibet. Ona mówi, bo ty jedziesz do Tybetu. And I might get sick. A ja mogę się rozchorować. So I'll take this prayer. Więc chcę, żebyś się modlił. And I'll use it while you're in Tibet. I żebyś mi jakby naładował tej modlitwy, kiedy ty będziesz w Tybecie. <sighs> I said, what faith you've got? Ja mówię, co, to, co ty masz za wiarę? I didn't know you could put prayers on reserve. Ja nie wiedziałem, że modlitwę można e, złożyć w takim magazynie. And bring them out when you need them. I wtedy korzystać z nich, kiedy są potrzebne. The Chinese are very clever. Ale Chińczycy są bardzo sprytni. She says, I'll tell you who I am. Ona mówi, powiem ci, kim jestem. I am the wife of a general. Jestem żoną generała. He has a big army. On ma dużą armię. And he's up there fighting right now. I on teraz jest e, w walce. But I had cancer. Ale ja miałam raka. And he sent me to Hong Kong. I he, he sent me. She, husband. E, mój mąż mnie posłał do Hongkongu. Her husband sent her to Hong Kong. Mąż posłał ją do Hongkongu. To the finest hospital. Do najlepszego szpitala. To be operated on. Żeby ją operowali. Says I drove by this building. Mówi, przejeżdżałam koło tego budynku. And I saw a sign. I widziałam znak. It said healing gdzie było napisane uzdrow uzdrawianie. And I came inside. I weszłam. And you laid hands on me. I ty włożyłeś na mnie swoje ręce. And I felt good. I dobrze się poczuła. I, I, went, I went to the hospital. Poszłam, pojechałam do szpitala. Early the next morning. E, rano e, następnego dnia. I said, X-ray me again. I powiedziałam, prześwietlijcie mnie jeszcze raz. And they did. I zrobili to. And the cancer was gone. I raka nie było. So I came back the next night. Dlatego przyszłam następnego wieczora. You prayed for me again. Modliłeś się za mną znowu. The next morning, Następnego ranka me again. powiedziałem, prześwietlijcie mnie znowu. And they did. I zrobili tak. And the cancer was gone. I raka nie było. The first day, Pierwszego dnia cancer. rak. Terrible. Straszna rzecz. The next day, Następnego dnia no cancer. nie ma raka. And the next day, I następnego dnia no cancer. nie ma raka. She came back to the meeting. Wróciła na to nabożeństwo I prayed for her again. i ja znowu się modliłem o nią. I didn't know who she was. Nie wiedziałem, kim ona jest. The next morning she goes to the hospital. Następnego ranka ona znowu do szpitala. They said, please stop coming. Oni mówią, niech pani nie przyjeżdża. All of the x-rays are here. Bo przecież mamy wszystkie y, już zdjęcia z prześwietlenia. You do not need an operation. Pani nie potrzebuje operacji. There is no cancer. Nie ma raka. Take the x-rays. Niech pani weźmie sobie zdjęcie. And go home. I idzie do domu. And when she laid down to sleep, kiedy ona położyła się do snu, the Lord said, Pan powiedział, the money you would give to the doctor Pieniądze, które dałabyś na tych lekarzy And the money you give to the hospital, i pieniądze, które byś wydała na szpital, give to the little preacher. daj temu małemu kaznodziei. She says, all right, Lord. Ona powiedziała, dobrze panie. So she gave me an envelope I dała mi kopertę and said, uh, this, this is the money. i mówi, tu są te pieniądze. she was the same one who gave me the fruit. To, to była ta sama, która mi te owoce dała. And so After church. I po nabożeństwie All the missionaries would have tea like they do here. e, wszyscy misjonarze e, schodzili się na herbatkę, tak jak tutaj robicie. And tak? after we had tea, we went to our room. I po tej herbatce poszliśmy do swoich pokojów. There was my three boxes of fruit. Tam miałem te trzy skrzynie z owocami. The devil said they'd never go to Tibet. Da, diabeł powiedział, że one nigdy nie dotrą do Tybetu. And I kept preaching to those boxes. A ja głosiłem Słowo Boże tym skrzyniom. You go to Tibet! Wy pojedziecie do Tybetu. And I'll eat that fruit in Tibet. I, I zjadłem te owoce w Tybecie. I put off my clothes to go to bed. E, rozebrałem się, żeby się położyć do snu. And the Lord said, I Pan powiedział mi, There's an envelope in your pocket. w kieszeni masz kopertę. I said, yeah. Ja mówię, mm, Just a few dollars. kilka dolarów. Wouldn't help me. To mi nie pomoże. I need big money. Ja potrzebuję dużo pieniędzy. I'm going to Tibet. Bo jadę do Tybetu. And those few dollars Te kilka dolarów would only discourage me. mnie tylko zniechęcą. I turned over to go to sleep. Odwróciłem się, żeby zasnąć. And the Lord said, A Pan mówi, There's an envelope in your pocket. tam masz w kieszeni kopertę. Yeah. No tak. Tomorrow I'll open it. Ja ją otworzę jutro. I want to sleep well. Chcę dzisiaj się dobrze wyspać. And I couldn't sleep well with just a little money. A jak będę miał tylko mało pieniędzy, to mi się nie będzie dobrze spało. The Lord never answers stupid people. Pan nigdy nie odpowiada głupim ludziom. All he said was, on tylko powiedział, There's an envelope in your pocket. w twojej kieszeni jest koperta. I said, all right. Ja mówię, no dobrze. I got out of bed. Wyszedłem z łóżka. Turned on the light. Włączyłem światło. Got the envelope. Wyciągam kopertę. And I opened it. Otwieram. It was not Hong Kong money. To nie były pieniądze z Hongkongu. It was not Chinese money. To nie były chińskie pieniądze. It was American money. To były pieniądze amerykańskie. One American dollar. Jeden dolar amerykański brought 2500 Chinese dollars. był wart 2500 chińskich dolarów. They were having a war. Tam była wojna. I looked at the bill. Popatrzyłem na to. hundred dollar bill. Yy, banknot 100 dolarowy. One. Jeden, dwa, trzy, cztery. I had never owned a $100 bill in my life. Ja nigdy w życiu nie byłem właścicielem banknotu 100-dolarowego. That was big money. To były wielkie pieniądze. I owned $10 bills. Ja byłem właścicielem 10-dolarówki. And $5 bills. I 5 dolarów. But not $100 bills. Ale nie banknotu 100-dolarowego. There were over 30 of them. Było ich ponad 30. I was a rich man. Byłem bogaty. I looked at it. Popatrzyłem na to. I'd never had so much money in my life. Nigdy w życiu nie miałem tyle pieniędzy. I smelt of it. Powąchałem to. It was fresh from the bank. Świeże z banku. Nobody else had touched it. Jeszcze nikt ich nie dotykał. Ooh. I said fruit. Ja powiedziałem owoce. You know where you're going? Wiecie gdzie jedziecie? Tibet! Do Tybetu. I lived in China a whole year. Mieszkałem w Chinach przez cały rok. I had money all the time for a whole year. I miałem pieniądze cały czas, przez cały rok. God is faithful. Bóg jest wierny. That's the reason I say that faith is trust. Dlatego ja mówię, że wiara to jest ufność. And trust comes from experience. A ufność pochodzi z doświadczenia. so when you have experience with God, Więc kiedy mamy doświadczenie z Bogiem, it trust to ono wytwarza ufność. And the more that you trust, I czym więcej ufasz, the bigger you can trust to tym większym rzeczom możesz ufać. When I hear a young man, kiedy słyszę, jak młody człowiek, and he says, I'm going to believe God for a big cake, y, który mówi młody człowiek, że ja wierzę, że Bóg mi da duży tort. Oh, I said, just a minute. Ja mówię, chwileczkę. Has God given you a donut yet? A czy Bóg dał ci już y, pączka? Ask for a donut. Poproś najpierw o pączka. Before you ask for a cake. Zanim będziesz prosił o torta. And then you will create trust. A to wtedy wytworzy ufność w tobie. And you will create experience. I wytworzy, wytworzy doświadczenie. And that will make faith. I to spowoduje wiarę. Now, every man in the Bible. Każdy człowiek w Biblii. That had faith. Który miał wiarę. Goes under this category here. Y, można być objęty w tej kategorii tutaj. The just shall live by faith. Sprawiedliwy będzie żył przez wiarę. We live by faith. My żyjemy przez wiarę. We live by trust. Żyjemy poprzez ufność. We live by experience. Żyjemy poprzez doświadczenie. We know what we're doing. Wiemy, co robimy. Well, the next verse will show you. Następny wiersz nam pokaże. Verse one of chapter 11. Wiersz pierwszy 11 rozdziału. It says now faith is a substance. Jest powiedziane wiara i jest pewnością. Oh, a substance. Pewnością. What is a substance? Co to jest pewność. Is poop is a substance? Y, to jest y, substancja, materia, tak jak na przykład ta kazalnica. You can weigh it. Możemy ją zważyć, You can measure it. zmierzyć. It's a substance. To jest materia, So faith, substancja. faith is real. Więc wiara to jest coś rzeczywistego. It's not grabbing for nothing. To nie jest łapanie czegoś niczego. Faith has reality faith is what? Has reality. Wiara ma rzeczywistość The Bible says faith is a substance. Biblia mówi, że wiara jest substancją. And a substance is something you can handle with your fingers. A substancja to jest coś, czego możemy dotknąć naszymi rękami. That brings faith to another world. I ono daje wiarę innemu światu. Not an unreal world. Nie jakiegoś świata nierealnego. But a world of life where you and I live. Ale świata, w którym żyjemy my i y, żyje ja i wy. In the next line it says that faith has evidence. I y, następna linijka mówi, że wiara jest pewnością. What is evidence? Co to jest y, pewność, dowód? Evidence is what you can hear. Dowód to jest to, co możemy słyszeć. It's what you can see. Co widzimy. It's what you know coś, co wiemy. It has an evidence. To jest dowód. It can prove itself. Można to udowodnić. It can substantiate itself. Można to, y, można to y, udowodnić. I never realized that. Ja sobie tego nigdy nie uświadamiałem. I Zawsze myślałem, że wiara to jest coś takiego nadprzyrodzonego, gdzieś tam wspaniałe, nie wiadomo co to jest. And I never got into faith. I nigdy nie miałem wiary. Until God taught me this in verse 1. Dotąd, aż Bóg mi to pokazał tu w wierszu pierwszym. Now let's jump over to verse 6. E, przejdźmy do wiersza szóstego. In this verse six it says, w tym szóstym wierszu jest powiedziane Without faith it's impossible to please God. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. You can't please God. Nie możesz się podobać Bogu. Walking in the flesh. Chodząc w ciele. Walking in carnality. Chodząc w cielesności. You can't please God. Nie możesz podobać się Bogu. To please God, aby podobać się Bogu, you walk in trust. Musisz chodzić w ufności. Trusting him. Ufając jemu. And, and when you walk in God trusting him, kiedy chodzisz ufając Bogu, he's pleased with your life. to on jest zadowolony z twojego życia. He says without this thing called faith. Jest to powiedziane, że bez tego, co nazywamy wiarą, God will not be pleased with your life. Bóg nie będzie zadowolony z naszego życia. And in that verse, I w tym wierszu are the two elements of faith. są te dwa elementy, części składowe wiary. They're the foundation of faith. To są fundamenty wiary. It says, if he that cometh to God must believe that God is. Jest powiedziane, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. So the first foundation of faith Więc pierwszym fundamentem wiary is the knowledge of God. jest znajomość Boga. An atheist cannot have faith. Ateista nie może mieć wiary. He doesn't know God. Bo nie zna Boga. You, you can only have faith with, Wiar the, with the knowledge of God. Wiarę można mieć tylko wtedy, jeżeli znasz Boga. How much faith can you have? Ile wiary możesz mieć? According to your knowledge of God. W zależności od twojej znajomości Boga. That is a great truth. To jest wielka prawda. Your faith right now. Twoja wiara teraz. in direct relationship jest bezpośrednio uzależniona od Twojej znajomości Boga. Oh, Ale ja nic o Bogu nie wiem. To też i nie masz wielkiej wiary. Bo wiara to jest znajomość Boga. I czym większą wiedzę, znajomość Boga będziesz miał, the more trust tym większą ufność możesz mieć w swoim sercu. And so, faith, we must believe that God is. Więc musimy wierzyć, że Bóg jest. And the second element of faith, Drugi element wiary, the, the foundation that you can rest your faith upon, ten fundament, na którym możemy oprzeć wiarę, is that God is a rewarder of them that diligently seek to jest to, że On nagradza tych, którzy Go szukają. Now, you can know there's a God Możesz wiedzieć, że jest Bóg, without knowing what He will do for you. bez, nie znając tego, co On dla Ciebie uczyni. There are many people that say, yes, I believe in God. Wielu ludzi mówi, ja wierzę, że jest Bóg. What has God done for you? A co Bóg dla Ciebie zrobił? don't know. No. Nie wiem. <laughs> We not only know him, My nie tylko go znamy, we know that he is a rewarder ale wiemy, że On nagradza of those who seek him. tych, którzy Go szukają. You, you, you, you reach up and God reaches down. Ty wyciągasz e, do Niego rękę, a On do Ciebie. You look up Patrzysz w górę, and God looks down. Bóg patrzy w dół. On nagradza tych, którzy go szczerze szukają. If you're jeżeli chodzisz z całą siłą twoją w Bogu, God is walking towards you. To do Boga to Bóg idzie do ciebie. And when you reach out your hands to God, kiedy wyciągasz ręce do Boga, he reaches out his hands for you. On swoje ręce wyciąga do ciebie. You say I have not experienced that. Powiedz, ja tego jeszcze nie przeżyłem. You haven't gotten going with faith yet to jeszcze nie, na, nie wiesz, co to jest wiara. Faith is based upon two things. Bo wiara jest oparta na dwóch rzeczach. If you don't know there's a God, jeżeli nie wiesz, że jest Bóg, you have no way of having faith. to nie ma możliwości, żebyś miał When you come to know God, Kiedy poznasz Boga, that is the beginning of faith. to jest początek wiary. The more you know of God, I czym więcej będziesz wiedział o Bogu, the greater faith. tym większą wiarę. Then the second thing you must know. I drugą rzecz, którą musisz wiedzieć, If you seek God, he is found. jeżeli będziesz szukał Boga, znajdziesz If you pray to him, he answers prayers. Jeżeli modlisz się, On odpowiada na modlitwę. And those are the two bases of faith. To są te dwie podstawy wiary. Now turn back to verse Ale wróćmy do wiersza czwartego. It says, By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Jest powiedziane, że przez wiarę Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Now, now, now, God said Abel had faith. Bóg mówi, że Abel miał wiarę. Abel did not say he had faith. Abel nie powiedział, że ma wiarę. God said Abel has faith. Ale Bóg powiedział, że Abel miał wiarę. Are you listening? Słuchacie? Yeah, this is very hard. To jest bardzo trudne. A lot of you won't believe it. Wielu z was to nie uwierzy. Well, I hope you do. Mam nadzieję, że uwierzycie. You may not believe it. Możecie nie uwierzyć. God said Abel had faith. Bóg powiedział, że Abel miał wiarę. Abel! Abel! What is faith? Co to jest wiara? He said, this is it. On mówi, to jest to. God spoke to my father Adam. Bóg przemówił do mojego ojca Adama and said, when you have sinned, i powiedział, kiedy zgrzeszysz, and when you have transgressed, kiedy przestąpisz, build an altar. Zbuduj, zbuduj ołtarz. And take a little lamb. Weź małe jagnię. And offer that little lamb up to God. I ofiaruj to, tego baranka Bogu. And then you wear the skin of that lamb on your body. A potem ubierz siebie w skórę tego baranka. And your sins are covered. A twoje grzechy będą zakryte. I said, when I was ready to offer to God a sacrifice, Kiedy byłem gotowy, aby złożyć Bogu ofiarę, God said he wanted a lamb. Bóg powiedział, że chce baranka. So I looked over all of my lambs. Więc popatrzyłem na wszystkie moje baranki. There was a cripple one. Tam był jeden taki kulawy. Oh, I said, I'll give God the cripple one. I mówię, o, dam Bogu tego kulawego. He can't keep up with the rest of us. E, on jakoś nie może zdążyć ze z innymi. He's always behind. Zawsze gdzieś z tyłu jest. I'll give God the one. Ja oddam Bogu tego chromego. And God said no. A Bóg powiada nie. You keep the one. Ty sobie zachowaj tego chromego. I don't want a sacrifice. Ja nie chcę takiej ułomnej ofiary. Then he says, well God, I'll tell you. I mówi wtedy, Boże, ja ci powiem. There's a spotted one. Tu jest taki jeden poplamiony, splamany. He is so ugly. Taki brzydki jest. Nobody likes that spotted one. Że nikomu nie podoba się ten baranek taki plamiasty. I'll give God the spotted one. Bogu oddam tego z plamami. God said no. A Bóg mówi nie. I won't receive the spotted one. Ja nie przyjmę tego splamionego. You keep the spotted one. Ty, ty sobie zatrzymaj tego. Oh, I know. O, już wiem. There's a mean one that we call bully. Jest jeden taki podły, no nie lubimy go. He keeps punching everybody. Wszystkich yy, bodzi. Nobody likes bully anyway. Nikt takiego nie lubi, który we'll bodzi. glad to get rid of him. Chętnie się go pozbędziemy. I'll offer bully to the Lord. O tego bodzącego e, y, e, y, oddam Bogu. Sounds like some of our giving to God. Tak to brzmi jak to, co my Bogu dajemy. God said no, you keep bully. A Bóg mówi nie, tego, który będzie zachowaj sobie ty. Lord, what do you want? Panie, no czego ty chcesz? He says, you know the little lamb? Mówi, wiesz, z nas tego małego baranka. The mother died when it was born. Matka jego e, zmarła, kiedy on się urodził. And you fed it drop by drop. I ty go karmiłeś tak ręcznie. And it used to suck your finger. I on e, nawet ssał twoje palce. And wherever you go, Gdziekolwiek ty chodziłeś, it follows you. to on zawsze za tobą. And you pick it up into your Ty go brałeś na ramiona And you call it darling. i nazwałeś go kochanym. I'll take that one. Tego przyjmę. Oh no. Onion. Oh, no. Onion. Oh, God. No. Nie. God says that's the only one I'll take. Bóg mówi, to jest ten jedyny, którego ja przyjmę. Oh. What does the Bible say? Co mówi Biblia? In verse 4. Wiersz czwarty. It says that he gave a more excellent sacrifice. Jest powiedziane, że on złożył wartościowszą ofiarę. And God was pleased with his sacrifice. I Bogu podobała się jego ofiara. An excellent sacrifice. Była to wspaniała ofiara. Now here's something to tell you. I coś chcę wam powiedzieć. How much faith do you have? Ile wiary masz? It's according to your giving jest uzależniony od tego, co dajesz. You say, I don't give much to God. Powiesz, ja nie daję wiele Bogu. That's because you do not have faith. Dlatego, że nie masz wiary. You say, my church doesn't give much. Powiesz, mój zbór nie daje dużo. It will always be in need. Zawsze będzie w potrzebie. Because it has no faith. Bo nie ma wiary. What is faith? Co to jest wiara? Giving to God dawać Bogu. You don't give according to what you have. Nie dajesz według tego, ile masz. You give to how you feel. Ale dajesz według tego, jak się czujesz. About God. Jak czujesz, co czujesz do Boga. In the Bible, w Biblii Jesus saw a little woman. Jezus zobaczył taką kobietę, She gave two little coins. która dała dwie, dwa, dwie małe monety. And Jesus said, I Jezus powiedział, She's given more than they all. ona dała więcej niż ci wszyscy. And he said, You're a poor bookkeeper. A oni mówią, ty jesteś biednym księgowym. Jesus said, no. A Jezus mówi nie, She's given all she has. bo ona dała wszystko, co miała, So she has given the most. więc ona dała najwięcej. It's not how much you give, Nie liczy się to, ile dajesz, it's how much you have left. ale ile ci zostało jeszcze. That's what touches the heart of God. I to właśnie porusza serce Boże. I couldn't I couldn't enjoy this. Mnie to nie bardzo tak, ja tego jakoś nie trawiłem. God showed me this. Bóg mi to pokazał. And I was kind of angry. I ja tak jakoś się gniewałem. How could faith and money have anything to do with each other? Jak wiara i pieniądze mogą w ogóle mieć coś wspólnego z sobą? God says, here's where I test the love of the people. A Bóg mówi właśnie w ten sposób ja doświadczam miłość ludzi. If they're selfish, jeżeli są samolubni, they're just like Adam to tak jak Adam. He had 999 trees. Miał 999 drzew. He had all the fruit he needed. Wszystkie owoce, jakie chciał. And he comes and takes mine. A on przychodzi i zabiera moje. So he could have it all. Żeby mógł to mieć. And he fell from my grace. I odpadł od mojej łaski. God says your faith. Bóg mówi, twoja wiara. Is giving. To jest dawanie. And I couldn't take it. Ja tego nie mogłem przyjąć. over in Java na jawie they didn't take up offerings. Tam nie zbierali kolekty. They, they, they, they put a plate at the back. Z tyłu był talerz. I called it conscience plate. Ja nazwałem to takim talerzem sumienia. If you pass by the plate, jeżeli przechodził ktoś koło tego talerza, you put a little in it trochę tam włożył. It was to ease your conscience. To po to, żeby e, zaspokoić sumienie. Conscience plate. To był taki e, talerz sumienia. And not very many people have any conscience. A niewielu ludzi ma sumienie. They looked the other way at the plate. Oni, kiedy przechodzili koło talerza, to patrzyli w drugą stronę. And one night, pewnego wieczora, everybody was gone. Wszyscy już wyszli. In the altar, przy ołtarzu were, were two people. było dwoje ludzi. Two men. Dwóch mężczyzn. Getting saved przyjmowali zbawienie. And I was there I ja tam byłem and the missionary. i misjonarz. And that's all. To wszystko. Hundreds had gone home. Setki odeszły do domu. One of the men got saved. Jeden z tych ludzi został zbawiony. He shouted. I zaczął wołać. And he praised God. Uwielbiać Boga. The other man, a ten drugi, dark face. ciemna twarz. Got nothing. Nic. And so we left the building. Wyszliśmy z tego budynku. We, we, we passed the conscience plate. I przechodziliśmy koło tego talerza sumienia. And the man that did not get saved, I ten, który nie przyjął zbawienia, he looked the other way. odwrócił się w drugą stronę. He gave nothing. Nic nie dał. The man that did get saved, A ten, który otrzymał zbawienie, I'm telling you the truth. mówię wam prawdę, he saw the plate. zobaczył talerz, He took out his pocketbook wyjął portfel and he emptied everything i into the plate na talerz. He didn't count it. Nie liczył. He emptied it all in there. Wszystko tam wysypał. And I heard him go down the sidewalk. I słyszałem, jak przed chodnikiem praising God. Uwielbiał Boga. Wait a minute. I laughed at him. Chwileczkę, ale ja, ale ja się z niego śmiałem. I said, isn't he silly? Ja mówię, że on nie jest głupi? And God said no. A Bóg mówi nie. He says in the altar. Mówi przy ołtarzu. The man who gave me nothing. Ten, który mi nie dał nic. He couldn't get saved. Nie mógł przyjąć zbawienia. He had no faith. Nie miał wiary. At the altar, przy ołtarzu and at the offering plate. i przy talerzu y, na kolektę. All the same. Tak samo. No faith. Nie ma wiary. But the other man, a ten drugi he got saved, został zbawiony and he gave his all. i oddał wszystko. He said the two go together. I mówi, te dwa idą razem. Now God had to teach me that. Bóg mnie musiał tego nauczyć. I have never heard anybody else say it. Nie słyszałem nigdy, żeby ktoś to mówił. He says all people give according to their faith. I on mówi, wszyscy ludzie dają według swojej wiary. Great faith gives great. Wielka wiara daje wiele. Little faith gives little. Mała wiara daje mało. No faith gives nothing. Nie, wiara da, daje, nie daje nic. And you have to choose what you want. I musimy wybrać, czego chcemy. You give according to your faith. Dajemy według naszej wiary. The Lord taught me that. Pan mnie tego nauczył. Late at night późno w nocy. All over the world. Że po całym świecie. Faith is a sacrifice to God. Wiara jest ofiarą dla Boga. Faith is a sacrifice to God. Wiara jest ofiarą dla Boga. If you don't give, jeżeli nie dajesz, you'll be asking for healing. Będziesz prosił o uzdrowienie. And, and you won't, you won't get any. A nic nie otrzymasz. I don't get healed. I prayed. Ja wtedy modlę o uzdrowienie. Yeah, but you don't have trust. Ale nie ufasz. Because trust gives to God. Dlatego, że ufność daje Bogu. And if you don't give, jeżeli ty nie dajesz, you don't have any faith. to nie masz wiary. The more you give, im więcej dajesz, the more faith you have. tym więcej masz wiary. My wife and I, moja żona i ja, give over 50% of our total income. Oddajemy ponad 50% naszego przychodu. We give to others. Innym. And God gives to us a Bóg daje nam. All that we need. Wszystko, czego potrzebujemy. God gives to us. Bóg nam daje. Oh, you say, but you have TV stations. Powiedz, ale ty masz stacje telewizyjne. I've never had one dollar ani jednego dolara from TV station. nie otrzymałem poprzez stację telewizyjną. I run them for Jesus. Ja e, obsługuję te stacje dla Jezusa. I never a check. Nigdy nie wypisywałem czeków. Our accountants do that e, ani jednego nasi księgowi to Ja z tego nic nie otrzymuję. All I do is preach the gospel and get people saved. Tylko zwiastuję Ewangelię i przyprowadzam ludzi do Jezusa. So faith is a sacrifice. Więc wiara to jest ofiara. Oh, I don't think I want it. O, ja chyba nie chcę wiary. Well, that's all right. Dobrze. But will be praying for the unreal. A będziesz się modlił o coś nieprawdziwego. Why doesn't God answer my prayers? Czemu nie odpowiada na moje modlitwy? You don't have the insides ready for it. Bo dlatego, że twoje wnętrze nie jest gotowe na to. Your spirit is not ready for it. Twój duch nie jest gotowy na to. Why doesn't God give something to our church? Dlaczego Bóg nie daje czegoś do naszego zboru? Well, you've never given anything yet. Bo i ty jeszcze nic nie dałeś. Are you there? Jesteście tu, słyszycie? You can receive it or not receive it. That don't make any difference to me. Możecie to przyjąć albo nie przyjąć. Dla mnie to nie ma różnicy. I've lived all over the world. Ja żyłem po całym świecie. And I know where people are being blessed ja wiem, że ludzie otrzymywali błogosławieństwo. Now Sweden is a Szwecja jest małym krajem. It would work for real Ona bardzo łatwo mogłaby być jednym z krajów trzeciego świata. But they give. Ale oni dają. They surprise you. Oni was, oni zaskakują. They give so much. Dają tak dużo. And then God gives. I potem Bóg im daje. Though, there's only a few million people. Jest tam tylko kilka milionów ludzi. They have prosperity a powoli im się dobrze. Why? Dlaczego? They give to the whole world. Bo dają dla całego świata. They never stop giving. Nigdy nie przestają dawać. And they keep God busy giving it back all the time. I Bogu dają dużo zajęcia, bo On im ciągle oddaje. There's a principle here so great. Jest tutaj taka wspaniała zasada. If we ever get a hold of it. Jeżeli się tego będziemy mogli uchwycić, we can change the whole world. Możemy zmienić cały świat. I've made strange commitments myself. Ja takie dziwne obietnice sam składałem. I wrote in my Bible. Napisałem sobie w Biblii If I die rich Jeżeli umrę bogaty I die a traitor To uh, traitor Traitor To um, umrę jako zdrajca To the Lord Jesus Christ Pana Jezusa Chrystusa You say, but doesn't people give you money? E, powiedz, powiecie, dlaczego ludzie nie dają ci pieniędzy? I never keep it. E, czy ludzie nie dają ci pieniędzy? Ja ich nigdy nie, za, nie zatrzymuję. I have a big church Mam duży zbór with a lot of people. Dużo ludzi And I preach free i usługuje za darmo. Oh, I don't want you to. I don't want. I don't want you to. Ja nie chcę również I want you to have a good salary. Nie chcę, żebyście za darmo to robili, żebyście mieli dobre wynagrodzenie. But I don't want to depend on those people ale ja nie chcę być uzależniony od tych ludzi. I've been depending on God too long Ja już za długo byłem uzależniony od Boga, to start depending on people. żeby zacząć polegać na ludziach. God knows my needs. Bóg zna moje potrzeby. And I've lived that way over 50 years. I ja w ten sposób żyję już ponad 50 lat. Why should I let a church say we feed Brother Sumrall? Dlaczego miałbym pozwolić, żeby zbór mówił, my będziemy karmić brata Samrowa? No, God feeds brother Samrow. Ja mówię, nie, Bóg karmi brata Samrowa. You can feed the world, Wy możecie karmić świat, but you can't feed me. ale nie możecie karmić mnie, My resources are from God. bo moje źródło jest u Boga. Well, that's the way Smith Wigglesworth was. Tak postępował Smith Wigglesworth. That's the way Howard Carter was. I tak samo postępował Howard Carter. That's the way Jesus was. Tak postępował Jezus. And if you can learn it, jeżeli będziecie się tego mogli nauczyć, you can become more than average. Możecie się stać ponad przeciętnymi. You can become great in God. Możecie być wielkimi w Bogu. But faith is like a diamond. E, wiara to jest tak jak e, diament. A diamond has 54 facets. E, diament ma 54 And they all shine. Y, cięć, a one wszystkie y, błyszczą się. Faith is like that. Wiara jest podobna do niego. Not one prophet. Ani jedno cięcie. Many. Je, nie, nie jest za dużo. Let's look at the next verse. Popatrzmy na następny wiersz. That's verse five. Wiersz piąty. It says, by faith Enoch. Jest powiedziane, że przez wiarę Henoch was not, was not translated. I was translated that he should not see death. Został zabrany, aby nie oglądał śmierci. Because God had translated him. Ponieważ Bóg go zabrał. Before his translation, zanim jednak został zabrany, he had this testimony. Otrzymał świadectwo. He pleased God. Że się podobał Bogu. Now Enoch, Enoch. What is faith? Co to jest wiara? What is faith? Co to jest wiara? And he says, well, all I know is this. On mówi, ja tylko wiem tyle. My great great great great grandpa, mój pra pra pra pradziadek, was named Adam. Nazywał się Adam. When I was born, kiedy ja się urodziłem, he was 630 years old. On miał 630 lat. He lived to be 950. Dożył do 950 lat. So we lived together over 300 years. Więc y, żyliśmy razem ponad 300 lat. And grandpa. I dziadkowie. They're great people. To są wspaniali ludzie. They tell stories to little boys. Oni opowiadają historie tym małym chłopcom.